Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos, ña o sapoconchos? Os cachopondos. <laughs> ¡Hola a Osapo a Sapo Conchoso matutino la Radio Calimera. Bueno, comenzábamos hoy esta esta viaje de esta semana que, bueno, por, por una serie de circunstancias que, iremos descubriendo a, lo largo de, los tres programas de, de las semanas, si todo va y ven. Bueno, pues una semana un poco especial, eh, pero bueno, la cuestión eh, comenzamos escoitando esta irmandade de das estrelas de, bueno, ahí de, Carlos Núñez, de Kepa Xunquera eh, de, bueno, un poco también por, por primer protagonista con el que comenzamos a, a de hoxe, un poco también por, por el, feito, ¿no? De, de, de facer irmandade, De, de, de estrelas, de, bueno, de, todo eso que, a veces queremos artellar a gente que estamos en la comunicación y eh, no sabemos si lo conseguimos. Pero bueno, hoy queremos hablar de, de queremos hablar de, de starlights, queremos fallar de, destinos turísticos, de contaminación lumínica, eh, de, bueno, eh, para eso, si todo va y ven, ainda que es lunes por la mañana, pues as cousas técnicas non nos xogan unha mala pasada, ya nos escoita Víctor Tilbe, el eles matemático, apasionado da, da astronomía, desas persoas que creemos que encántale, encántalle pasar moitas y e moitas horas mirando OCEO, ainda que a veces eso parezca que no <laughs> que no pueda ser un, un pero bueno, antes de, liarnos más, eh, antes que nada, ¡muy día, Víctor. Hola, buen día, ¿qué tal? Pues ven, ven, suponemos que, que ti por, por lo que sabemos ahí, muy muy liado, ¿no? Porque estás en una preparación de, oposiciones, pero con todo esto, a, a, a, hai tempo de, de cando en vez para, para mirar a Oceo, Víctor? Sí, sí, tempo hai. O <laughs> que non hai, a mellor son oportunidades para velo como un quere. Pero sí que <laughs> algo de tempo sempre se saca. Ademais, os que nos gusta a noite, pois temos unhas características especiais que é que dormimos pouco. Sí. Entón, pois, <laughs> eh, sempre sacamos tempo de, de dormir para, para facer as cousas que nos gustan. Hace unas semanas que fue ahí cuando cuando conocimos eh, otro trabajo, eh, pudimos coincidir contigo aquí en, Santiago de Compostela por, bueno, una, un encuentro, unas jornadas que, se celebraron en la, en la facultad de, aquí de, óptica, ¿no? De, bueno, alrededor de algo que descubrimos que es muy inmenso, pero que teníamos nos totalmente desconocimiento, que, que es Gaia, la, la Gaia Workshop, Breaking Barrier, Spirit in the Generation, bueno, que, que, que de, de moitos profesionais e apasionados por el mundo da astronomía a través de, eso, ¿no? de, la misión de, Gaia 5. Eh, e bueno, sobre todo queríamos vamos a comenzar por un poco intentando poner a casa por, por el tellado porque ti sobre todo estuviste, eh, bueno, y eres especialista o no, tema de, de, de, de la contaminación lumínica, ¿no, Víctor? Sí, sí, eh, bueno, na presentación dicías que son un amante da astronomía, no meu caso é peculiar, eu que son un amante do medio ambiente e acabei en astronomía porque me interesei pola contaminación luminosa que ten lugar de noite. Entón, dando ese rodeo, sí que acabei en astronomía. E sí que me gusta observar o ceo, por suposto, e sí que me gusta vivir a noite de un xeito natural, pero a diferencia do que sí que son amantes de astro, esto, esta, esta imaxe que temos do típico neno que xa lle gusta a astronomía dende os 12 anos, e ten telescopios e ten tal, eu non, eu traballo profesionalmente na astronomía, fago investigación con instrumentación astronómica, pero sempre orientado cara está máis un tema de medio ambiente, de, de un consumo responsable de enerxía, de facer as cousas correctamente como se deben de facer, entón al partir ese camiño sí que acabei en astronomía, sí que disfruto da astronomía, por suposto, e teño moita relación <laughs> con astrónomos e con xente profesional de, ese campo como foi no workshop de, de Gaia, non? Aí no workshop de Gaia eu estou un pouco transversal, porque Gaia ten que ver con astronomía de ceo profundo, en satélites e demais, eh, bueno, hoxe en día é inseparable. Hoxe en día, se queremos falar de astronomía, pois temos que falar de contaminación luminosa, eh, remigablemente, é imposible non facelo, Eh, pues, bueno, pues estaba ese workshop un poquito pues, por poner eh, un poco de manifiesto cómo está Galicia eh, de la contaminación luminosa. Ahora, ahora vamos a vamos a intentar afondar un poco en, ese tema, pero teníamos una, una curiosidad, porque tú, si no tenemos malentendido, ahora eres profesor de, de, de secundaria, pero, pero durante muchísimos años, eh, casi siete años estamos viendo aquí, eh, eh trabajando eh, en el, Observatorio Astronómico de Astrofísico de, Jabalambre, es decir, ahí en, un lugar también único, ¿no? Es decir, una, un entorno wow. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo allí también? Bueno, pois pues son historias que pasan na vida, non? Eu eh, levo en conta contaminación luminosa dende 2009, que foi, foi o ano internacional da astronomía, que fixen unha serie de actividades paralelas na Universidade de Santiago, e, bueno, pois pues aí foi cando dixen, ah, pois, pues, toda esta cousa que teño eu de cuidado do medio ambiente e demais, pois resulta que aquí neste tema aínda me interesa máis, porque a mí sí que me gusta a noite, porque a mí gustame, pois, bueno, estas cosas así de que teñen que ver con estar así só cando o mundo está xa apagado e dormido, esta visión do ceo inmenso e demais, pois foi fiando todo aí nese ano 2009, 2010, e a partir de aí, pois, eh, pois empezou o, o interese por, por lo que che digo, non? Por, lo, por lo CEO, Eh, por la iluminación astronómica dedicada eh, a medidas de contemplación luminosa. Eh, yo era programador na Coruña, programaba, estaba muy feliz allí. <laughs> eh, era un trabajo para toda la vida estaba muy a gusto en esa empresa, a empresa estaba muy a gusto conmigo, esa estaba, pero un día mesmo a mina profesora, que ainda é Josefina Lin, ha mira, en estas ofertas de trabajo, había dúas, un nun planetario de Valladolid, este observatorio que, que daquela estaba empezando a, a funcionar, mm. en Teruel, que os observatorio se pois, dejaba a hambre. E, bueno, por, ela sempre se portou moi ben comigo e realmente eu botei o currículo por non facer dio feo a ela, dicirle que non, porque eu estaba moi ben programando ali na Coruña. Pero botei e chamaron e quiso a sorte de ir para ali. E, ademais foi un, unha cosa así que meus xefes lle dicen, mira, é unha oportunidade que hai que aproveitar, estas cosas non se poden deixar pasar. Eu era xoven, era bastante novo todavía, tenía, pues, debía ter 25, 26 anos, e, e dixen, mira, Mm, e que igual sae mal, sabes? Pero que é o momento, eu non podo deixar pasar unha oportunidade de un traballo que se nos damos conta, en España temos agora mesmo eh, Jabalambre, Calar Alto, o Roque dos Muchachos, eh, mm, eh, La Palma, temos catro observatorios profesionais, ¿no? Cada un, bueno, despois en, en Canarias é un poquinho máis complexo o asunto porque hai diferentes eh, diferentes centros científicos, empresas traballando ali, universidades, pero bueno, eh, temos catro observatorios profesionais, co cal traballar nun é pouco probable. O sea, non é unha cosa que sora todos os días. Tipo, es acabar programando en calquera sitio, na Coruña, en Santiago, en Vigo, en moitos sitios, pois, pois programar sen problemas. Pero traballar en astronomía non. Claro. Entón, pois foi, foi así de cabeza, decir, bueno, pois vamos para lá, veña. E ademais, en aquel momento estaba rematando o mestrado de matemáticas, facendo o traballo fin de máster en temas de contaminación luminosa, e ir para ali, bueno, pois permitíame eh, poder continuar coa tese, que non rematei o final, porque fun pai por segunda vez era incompatible, pero estive en 4 anos investigando eh, na Universidade de Santiago de Compostela como doutorando, e estiven traballando ali sete anos, unha maravilla. Os CEOs destes sitios que acabo de nomear, pois obviamente se teñen se teñen observatorios, pois é porque son CEOs moi moi bons, son CEOs limpos, e eh, é outro mundo. Que decir, nos vivíamos ali, imagina, nós cando estábamos traballando en Jabalambre, eh, vivíamos ali. Estábamos sete días ali vivindo, non wow. baixábamos para nada. Eh, traballábamos de noite, dormíamos pola mañá, e despois pola tarde pues, estábamos por ali ata que se face de noite, que en decembro é as 5 da tarde, catro e media, que, que en decembro final durmes e traballas, non faz outra cousa, non? Por iso vivimos ali e non, e non facemos nada máis. Pois imagina como é o asunto que non salí saís de noite, sen ningún tipo de luces, sen nada, eso co, wow. coa luz da Vía Láctea, sabes perfectamente todo toda a contorna que está ali. O sea, non precisas nada máis que a luz natural do ceo para a moverte por ali pola montaña, para gozar de todo o que hai ali, é unha auténtica maravilla. Eu recomendo, a verdade, toda, todo o mundo que teña a oportunidade de ir a Calar Alto, que está en Almería, mm. a Balambre, que está en Teruel, a Tenerife ou a Illa da Palma, en Canarias, que poida subir a un observatorio de noite, sen molestar sempre, por favor, <laughs> sen luces, sen luces propias, sí. sempre con permisos, sempre sabendo como é que comportarse nun observatorio, que non se pode molestar a xente que está traballando, que vaya a gozar deses ceos, porque é unha pasada, é unha maravilla. Víctor, te, te escoitamos, nos tivimos a, hai, hai a sorte, hai, hai anos de, de facer un, bueno, de, de, de, de visitar e de, de acompañar a xente do, dos campamentos de refugiados no Sáhara, Y él es fan una cosa que, llaman algo así como, como bautismo de, estrellas, bautismo del, CEO, que es que en un momento determinado, por la, cuando por la, noche, eh, te sacan, digamos, a las dunas eh, eh, con los hoyos tapados, te tumban en en la arena, en la de repente te quitan a, venda que elevas, wow, impresionante. o sea eh, ...sientes o <laughs> de repente te sientes... Mm, supongo, ¿no? Que, pasará un poco así, ¿no? En este tipo de... Muy, porque te sientes como totalmente envuelto por, las estrellas, pero a la vez muy grande y a la vez muy pequeño. O sea, como no sé si eso pasa también, ¿no? Pues mira, voy a contar dos cosas interesantes de esto que me dices. Una, A primeira vez que eu fixe niso que me contas non foi no Sáhara, foi na Praza do Obradoiro en 2005. Wow. En 2005, na Praza do Obradoiro, en Santiago, eu recordo empezar, empecé a carreira en, en 2005. Pois eu recordo cando cheguei a Santiago, eu son de Vigo, cheguei ali e o primeiro que me dixeron foi, mira, vai unha noite á catedral, ponte de costas a fronte da, da catedral, mirando para o Concello, e, mira, e deítate no chan e mira para atrás. Entón, o que eu vi cando fixe eso foi a catedral co fondo totalmente estrelado. Oh. Estou che falando de 2005. Oxe, oxe, bueno, oxe, en 2010, cando empecé a mesa luminosa, eso era imposible. Mm. Xa non había iluminación. Oxe, temos un, unos focos na catedral de Santiago que iluminan todo o ceo, é imposible ver, ver esta estampa, non? Entón, ese bautismo que me diz, eu, vivi, <laughs> eu tive ese bautismo, pero en Santiago de Compostela. Non tiven que ir ao Sáhara, nin sequera tiven que ir a Teruel, a Jabalambra a, traballa, a traballar. Eu xa, xa tiven esa, esa experiencia en, bueno. en Santiago, evidentemente non tan escuro como como ti seguramente no Sáhara, pero que se facía, que era algo que a mí me, me que a mí me pidieron que fixera, eu en aquel momento. E despois tamén outra historia que me contas diso é moi interesante. É o valor que se lle dá ao CEO. Non? Mm. Nos temos, en Occidente, na cultura occidental, temos iso de que a iluminación nocturna é progreso. E temos ese, ese mm. concepto de se, se está oscuro é que é pobre. Non? Sí. Eh, recordo as primeiras actividades que fixemos de contaminación luminosa na Coruña, no Instituto de Secundaria ali, empezamos a falar un pouco de contaminación luminosa. Era unha actividade que levábamos para, para facer unha hora e media, dúas, e ao final estivemos ali cinco ou seis horas cos rapaces, foi unha auténtica maravilla. E despois de acabar de, de, de, bueno, de falar un pouco da contaminación, do CEO e demais, unha rapaza de orixe africano achegouse a nós e nos, ah, pois xa veres, no meu país, que non, non me puto escalar porque non me acordo, no meu país vemos as estrelas todas, todas as noites. Iso que decides vos que tiña que ser no meu país é. Claro. E foi un cambio de chip brutal, porque esa rapaza que en ese momento estaba eh, nunha cultura na que a iluminación e o progreso, de súpeto voi, viu o valor que ten realmente o ceo nocturno como é, o ceo escuro, só coa luz natural. Entón, ese concepto, ese, ese valor que lle temos que dar ao, o ceo escuro, pois tanto ese bautismo que ti me contas como que eu tive en Santiago, como mm. o cambio que o, a visión que tivo do, do ceo de seu país, esa rapaza que seguramente que pensaba que o seu país era máis pobre que o noso porque non tiña iluminación artificial, ese día esa rapaza pensou ao revés, dixo, non, eu sou rico, eu son, realmente eu teño unha riqueza, que é unha riqueza natural. Vos tedes unha riqueza artificial, pero nós temos unha riqueza natural. Entón eu penso que por aí esa cosa que me contas, esa experiencia é mm. necesaria para cambiar o chip que temos de, con iluminación nocturna. Sí, porque además escoitándote, ¿no? Es decir, falabas ti de, recomendabas a, gente que, pueda, ¿no? Es decir, poder ir a, estos observatorios, Es decir, eh, falas que claro, si están estos observatorios es porque falamos de lugares donde a, ah, o tema de, pues de, de, iluminación, el tema de la contaminación, eh, eh, no diré nula, pero que muy, muy, muy pequeña. es decir, si en Galicia digamos, con, los lugares que tenemos, con, la zona donde estamos, ¿no? esa zona que abre Cerra o, o, a luz en, no en, la península ibérica, ¿no? Es decir, de, en no hay ningún observatorio de esta calidad, aparte de, suponemos, también por temas de, inversión, eh, será porque Non sei, te preguntamos. Bueno, un... a ver, non. Dime. A ver, soy un poquinho máis complexo. Sí, sí. Temos que diferenciar, eu falei dos, observatorios profesionais. Sí, sí, sí, temos sí. que distinguir outro tipo de observatorios. Temos observatorios eh, eh, universitarios, que hai bastantes, temos o de Santiago, e temos máis, vale? Temos un, por exemplo, en, en Cantabria, en Reynosa, hai un que, que está nunha zona alta, que é unha zona así con moitas neguas, pero o observatorio está por riba delas, e tamén unha zona moi boa de observación. Temos en Valencia tamén, moi, en a provincia de Valencia e Teruel, eh, son fronterizas, pois bueno, pois Jabalambre está bastante próximo á provincia de Valencia, é moi próximo en Valencia, pero moi próximo á provincia de Teruel, tamén hai un observatorio por ali en Aras de los Olmos, e tamén noutra localidade que non me acordo, que tamén teñen, bueno, que utilizan moito a, a Universidade de Valencia, así. Mm. Temos tamén un observatorio universitario, se non recordo mal, polo delta do, do Ebro, se non recordo mal, por ali da Universidade de, de Barcelona, o que pasa que aí non sei que, que utilizan porque supoño que sí que estará algo máis contaminado. Mm Temos despois no Monseque, en Lleida, temos tamén ese, ese semiprofesional, fai cosas de divulgación e tamén profesionais, e no Monseque de Lleida, espectacular, e que vos lo recomendo. Sí. A meses non hai problema, porque ese é un destino é un destino Starlight tamén, e xa teñen visitas tamén incluso de noite, vale? Así como nos observatorios profesionais hai que ter cuidado, porque hai que subir con permisos, están traballando, e non tes unha visita propiamente para observar, no Monseque sí que tes, no Parque Astronómico do, do Monsec. Mm. Aí podes ir, eh, máis a xente que está ali encantadora, normalmente hai un par de estudantes da, da Universidade de Valencia, así, eh, e o director do par eh, é fantástico, aprende, se aprendese moitísimo, e o CEO ali é espectacular, é unha auténtica barbaridade. Ali teñe un, para que vos falades unha idea do, do que podemos atopar en España, e despois vou con Galicia outra vez. Ali teñen mm. un planetario como estamos afectos o planetario da Coruña, ou calquera planetario que visitades por aí, ten un planetario, ponche, eh, eu recordo, cando fun ali de visita, que fomos nunha reunión da rede de, de estudos de contaminación luminosa de España, estábamos ali todos mirando para arriba, tranquilos, era, era inverno, e de súpeto empezamos a notar frío, e todos, ah, pois pues deberon de abrir unha porta, non? <laughs> O tipo, estás un planetario pechado con as estrelas, deberon abrir a porta. E ali estábamos todos tranquilos, sentindo un frío, pero frío, frío, eh? E cando, cando quedamos na conta, resulta que abrir no tellado e estábamos vendo o ceo natural. E non distinguíamos o ceo que tiñamos na pantalla reflectido co ceo natural cando se abriu a cúpula. Unha ah. pasada, é unha experiencia impresionante, impresionante. E aquí en Galicia, e, bueno, hai máis observatorios deste tipo por aí, mm. tamén temos un observatorio en Serra Morena que tamén é, é profesional, pero bueno, non está dentro dos así máis famosos que temos. E despois en Galicia temos eh, temos a Medes de Santiago, temos en Cotobade, en Forcarei, e agora, dende hai pouquiño tamén, en... como se chama? Sempre me sai Tribes porque tiene un amigo ali, pero non é en Tribes, é na Veiga. En a Veiga temos eh, tamén un pequeno telescopio e ademais unha empresa privada que ten un servicio que se chama de hosting, que eles teñen unha zona ali habilitada para que ti leves o teu, o teu telescopio, podas instalalo e manexalo incluso remotamente dentro da tua casa. Entón temos tres, a parte do Observatorio de Santiago, que sí que xa está nun, nun sitio no que o seu uso é máis académico que profesional porque está moi rodeado xa polo casco urbano de Santiago, sí que temos tres sitios moi vos e preparados para observar. Cotobade, Forcarei e Aveira. Esos tres sitios están ben e úsanse por eh, asociacións eh, astronómicas amateurs e utilízase tamén por empresas privadas pois para para ofrecer eh, servizos de astronomía. Hai máis sitios posibles en Galicia, en Galicia hai bosteos, temos bosteos. E contra todo o que pensa a xente, o tempo non é un problema. As noites son moi longas e ás veces así tarde está chovendo e ás veces a noite despésase e podes observar tranquilamente ben. Chove moito en Galicia, pero non chove continuamente. E temos moitas oportunidades para observar o ceo escuro e temos sitios tamén para observarlos. Así polo norte, sei que a xente de, da Coruña vai por Guitiriz e por aí a observar, que les queda un poquinho máis preto, mm. e hai bastantes zonas que temos ocasión. E temos ocasión, sobre todo, que unha cousa que sempre recomendo, é facer astronomía co ollo, sen, sen ningún tipo de instrumento. Sí. É unha cousa que, que, que precisamos facer todos para collerlle gusto o ceo, para, para perderlle medo a esas noites con menos iluminación, que non pasa absolutamente nada que ollo que se vai a facer a esa, a esa a iluminación tenue, vais a, vais a facer a iluminación natural do ceo e ti vas poder vivir a noite como hai que vivila. Que non digo que que se para todas as luces, digo que un ten que afacerse a ese xeito de vivir. En Galicia podemos. E eh, despois nas sillas, que tamén son destino turístico Starlight, CIES e NONS, bueno, hai posibilidade, pero hai contaminación preto, que se ve no horizonte, estropea un pouco que esta sensación que digo eu de ver oceo oscuro, escuro. que es posible que nas es vas e ves ven riba de ti oceo ceo estrelado ves velo muy bien, ves para el horizonte y e hay moita contaminación, porque está Vigo, está Bayona, entonces eso estropea un poco esta visión bonita que nos facemos de oceo oscuro. Un poco eh, de, de, recomendaciones que, que eh, nos engadimos una pequeña, es decir, ahora que o, no Galicia <laughs> para nós es está muy bien, no? porque es muy muy normal, muy a, a, modo que, que cuando que vive en, las, en, las, grandes vilas, en las ciudades, cuando llega o, o verán bacha para vaya para digamos para la aldea o para recomendable también, si, si que, en ese descubrimiento doceo eh, de, se olviden de do, do coche, da moto, de decir que que si pueden caminen, eh, eh, disfruten también de ese caminar que, mirando o es decir, dicir, tuve tive a de vivir casi hay tiempo ya, un año en, Camariñas y e recordaré toda toda vida, es un, paseo a, finales de, junio de, Camariñas hasta o Cabo Vilán, brutal. O sea, brutal por, por eh, en sí por la ZOA, ¿no? Eh, brutal por, por, por, los CEOs, ¿no? De, esas cosas que, que un, a veces no, no, no, no es consciente ¿no? De, de esas riquezas que, que tenemos, eh, eh, como ti dis, ¿no? es decir, a, a, pesar de todo e a pesar de moitas veces de os nosos e as nosas gobernantes, eh, Galicia é, eh, un lugar de, de, de poder disfrutar de, de oceo, al menos de, de momento, non? Sí, sí, sí que, eh, a ver, dúas cousas desto. Sí, sí. Ainda podemos disfrutar de ceos, pero tamén máis importante, podemos recuperar o perdido. É dicir, cando nos criticamos, por exemplo, que a autoestrada a P9 estropea o ceo, porque hai pouco puser un montón de leds blancos que están facendo estragos, eso non quer dicir que, que teña que ser así para toda a vida. No momento que nos concienciemos que podemos iluminar esa autostrada de outro xeito, que hai tramos que non é necesario, que temos agora uns coches moi modernos cunhas luces moi bonitas, que non precisan tanta iluminación da contorna porque xa coa propia luz do coche xa é suficiente, cando nos mentalicemos que hai unha sección de falsa seguridade, cando estamos expostos a moita luz, etc, etc, cando todo isto suceda, nós podemos recuperar o ceo estrelado apagando esas luces. É que é tan sinxelo como iso. É que non, non ten máis. Cando nos mentalicemos de que, pois pensando aquí un pouco en Vigo, que ahora que está iluminado o Monte de Castro dende de uns meses, que un mércores ás 4 da mañá o Monte de Castro iluminado non fai absolutamente ben a ninguén e fai moito mal a outras persoas e a outros animais e apaguemos iso, pois o ceo de, do, o ceo de Vigo dentro o Castro vai se recuperar é que non ten moito máis historia. Eh, cando nos mentalicemos de que un foco na, na Catedral de Santiago iluminando o ceo directamente, porque non está iluminando a catedral, está iluminando o ceo, non fai absolutamente nada, pois chegará outro estudante a Santiago, lle, vai a Catedral de Santiago de noite, ponte de costas a ela, e mira para arriba, e verás que guai, pois poderá volver a recuperar esa experiencia que vivi en 2005. Entón non nos podemos olvidar diso, que non é só o que temos, que hai que cuidalo, hai que mantelo, hai que darlle valor, senón que podemos recuperar o que estamos perdendo. Queríamos preguntarte, Víctor, eh, ti desde a túa experiencia cando as cidades eh, en xeral en, la, en, las, en las grandes vilas eh, se fai estas reestructuracións de, de urbanismo, de decir, la parte lumínica eh, realmente eh, hai xente especializada facendo estas cousas, depende, eh, é, eh, é habitual, non? É que non sabemos. Pois pues mira, eso é unha cousa complexa. Mm. Eh, dicía xa antes que eu estou na Rede de Estudos de Contaminación Luminosa de España. Aí estamos diferentes expertos, profesionais, bueno, xente de diferentes perfis. E hai unha persoa, un chico catalán, que non me acordo de que si, de Reus, eh, de Reus, que el foi eh, técnico do Concello de Reus de Iluminación. El sempre di que pasou de ser un contaminador a ser un descontaminador. <laughs> entón, é unha historia chula porque un pouco a pregunta que ti me dice é a historia, a historia del Elfa está subilado e agora vai polo mundo dando leccións de como hai que descontaminar. E asume que antes foi un contaminador. Pero foi un contaminador a, a propósito, non. Eran as técnicas, as técnicas que había antes de medición eran diferentes que agora. Ti antes, por exemplo, metías unha farola estilo chupa-chup destas, sabes que me refiro, non? Es que son un globo. Sí. Entón, os, os técnicos municipais, eles, tiñan, eles sabían e tiñan unha orde que dicía canta luz tiña que chegar debaixo desa farola, debaixo. Entón, eles chegaban ali co seu luxómetro e medían a cantidad de luz que había debaixo. E dabanlle potencia á luz ata que chegaba a medida que eles querían alcanzar. Pero que pasaba con esa medida? Esa medida só medía o que ia para baixo, non medía o que ia para arriba. Entón, claro, eles medían o que eles pedían e o que sabían nese momento, que era a luz que ia para baixo. Ahora hai un cambio de tendencia. Agora sabemos que ademais da luz que vai para baixo, temos que medir a luz que vai para arriba. E aí aparece outro tipo de instrumentación, outro tipo de medidas e outro tipo de expertos, porque os técnicos municipais en principio non estaban preparados para iso. Houve que facer moito para convencelos de que non, tanto a eles, senón aos seus xefes, de que efectivamente era que medir para baixo. Mm. E agora estamos incluso xa no seguinte paso. Unha vez que medimos o que está debaixo e o que está en riba, temos que ver o que reflicte abaixo que vai despois cara arriba porque despois ahora cos LEDs está pasando iso. Estamos metendo un montón de potencia e a contaminación non ven pola cantidad de luz que vai para arriba, o sea, sí que vai para arriba en, en o momento final, pero o problema é o que reflite abaixo. Entón aí temos, bueno, vaise ponendo máis problemático o asunto porque os LEDs son van moi focalizados cara a unha zona, eh, normalmente os puntos de luz teñen que iluminar de baixo en unha contorna un pouco, non, non, non vas poñer unha farda pegada a outra, hai unha separación entre elas, entonces que ver eh, canto podes iluminar ata, ata a seguinte farola, etc, etc. Bueno, vai ser complicado. Entón, ahora temos métodos, temos eh, instrumentación. O que non temos son, non sempre, non en todas partes, políticos mentalizados con que hai que facer as cousas ben. Sigue valendo moito o, o dito este, sobre todo galego, que era unha luz, un voto. Se ti iluminas unha rúa, e vendes esa iluminación como progreso, como dicía antes, como mellora, como tal, pois entón ti vas garantir que vas ter uns, uns certos votos nesa rúa. Eso é algo que temos que cambiar. Eh, eu recordo hai moitos anos, estaba metido nestes asuntos, estaba eu cos meus amigos de festa por aquí por Vigo, e hoxe, pasou unha cousa moi curiosa. En Vigo temos unhas destas farolas alfonsinas míticas que estivo por Vigo pois son bastante bueno, chama a atención. É eh, un poste, de, é eh, un poste, non? Con varios brazos, vale, con varias polas de, de luz algunhas tienen cinco, depende da, da rúa, algunhas tienen cinco, outras tienen dúas, tres, depende, non? Bueno, pues, estábamos nunha zona na que tiñan, eran tres, e cada poste tiña tres, tres luces. Bueno, pues, pois, chegou unha hora na que de cada tres eh, de cada tres luces de cada poste só estaba encendida unha luz. E iso levaba pasando un par de anos. Eu xa sabía porque estaba metido nisto. E levaban dous anos pasando, de dous ou tres anos. E esa noite estábamos ali fora tomando algo nun, nun bar dun colega E dixo un dos meus amigos, oi, que están as luces apagadas. E dixen eu, ah, e non te diste contratado agora, pois leva así dos ou tres anos. É dicir, o sea, nós, se realmente iluminamos menos, ninguén se vai decatar, porque é suficiente para ver. Realmente, cando iluminamos tanto, é bonito para foto, é bonito para vender, pero non é necesario, igual que non é necesario iluminar en blanco, eh, moitas outras cousas, non? Entón, Cal é o problema real? O problema real é que os políticos seguen utilizando a luz como algo de eh, electoral. E non se está traballando o tema de, eh, mira, por moitas luces que poña eu aquí, non vai ser máis seguro o teu barrio, porque a seguridade non ten que ver coa luz directamente. A seguridade ven por outros motivos. Ven por presencia policial, por ven por, bueno, por, por cultura, por moitas cousas, non? Pero se ti, imaginemos un barrio totalmente oscuro sin luz. Algún ladrón vai, os ladróns teñen os seus canos. Ti entrarías nun sitio que non hai luz? Non, porque non ves. Quer decir, se vas cunha, cunha lanterna, vas dicir onde estás, o sea, ir con a lanterna nun sitio escuro e dicir, mira, estou aquí. Entón non é un bo sitio para roubar, estou, estou exagerando, non? Para sí, que entendamos, sí, sí. obviamente, eh, non estou dicindo nin que sexa todo eh, oscuro nin nada. Pero se vamos aos extremos, se tipos todo oscuro, o ladrón non vai ir porque non ve nada. E se pois un montón de iluminación, o ladrón vai dicir, ai que ben, mira que ben miro, vou ir por aí vou roubar. E ademais non só miro ben, é que cando ven a policía, vou nos ver de sobra, porque teño unha vista que te cagas, porque teño moitísima luz, e ademais cando empeza a correr, que eu vou primeiro, vou diante, vou ver perfectamente ben os obstáculos que teño, podos esquivalos, podos esquivalos igual. Entón, realmente, se vimos os extremos e facemos un análise moi frío, que non é moito menos realista, iluminar moito podería ser beneficioso para delinquir e non xusto o que, o que, e non o que nos pensamos. Entón, cando falamos de iluminación hai que darlle un par de voltas a todo isto. Desto que estou dicendo de seguridade, mm. hai estudios científicos que demostran xa nun contexto real e ben, non está sacando como estou facendo eu, sí, eh, sí. todo o que digo, non? Na iluminación igual, que non estamos tanto, hai un montón de, de exemplos, vale? Aquí, eh, eu, por exemplo, que son aquí do barrio de Teix en Vigo, é un barrio que está iluminado moi tenue, eh, é moi, é, vive moita xente, é un dos máis poboados de, de Vigo e ainda así non, non percibe moita luz e ninguén se queixa, o sea, por que mañá se cambia a iluminación van poner máis luz e máis blanca se ninguén está pedindo, ninguén se queixa, está perfectamente como está pero temos que pensar un poquinho niso non? eu no, no meu barrio en Teix eh, nun cuarto piso consigo ver estrelas mm. consigo ver estrelas, estou en Vigo eh? Eh, sí, sí. consigo velas entón, bueno, pues temos que ver un poquinho iso non? ahora están aquí por seguir un poquinho con, con Vigo eh, algo que todos coñecemos, o centro vial que acaban de, que acaban de abrir, non? por que a iluminación de Vialia é como é. Non era así antes esa zona. Esa zona estaba iluminada de amarela e eh, ben iluminada. E agora temos unhas, luz, unhas luces potentísimas brancas que son unha auténtica bestialidade, que eu co móvil consigo coller a luz no ceo, só co móvil. Eh, claro, entón, por que? O sea, non ten absolutamente ningún sentido unha luz encendida toda a noite así, tan blanca, tan potente, sobre unha superficie totalmente lisa e clara como é a, a praza que abriron arriba eh, entón non ten, non ten sentido. Agora a, a legislación avanzou e fixéronse eh, zonificacións. Hai que dar unha volta a iso tamén. Ao final, eh, os que estamos nesto, eh, estamos perdendo esta batalla, eu eh, penso que por comodidade, porque estamos admitindo que as zonas do centro das, das cidades e das vilas que se iluminen con luz branca, dicindo que, claro, como hai xente, como hai moita xente, para que se vexa ben, luz branca, porque a luz branca sí que nos permite ver cores, as outras non, non? Entón, para facilitar a comodidade da visión, de poder ver as cores e poder ter esa, esa, esa sensación de que vemos mellor, pois metemos luz branca nunha zona comercial e demais. Pero que as zonas comerciais as 8 da tarde, ás 8 da, da tarde pechan, entre semana, ninguna zona comercial está aberta desde a noite un xoves, é que non non ten sentido. E ademais, por que esa xente do centro ten que ser diferente a unha, a unha persoa do, do rural ou da, ou da periferia dunha, dunha cidade? Eh, non ten sentido, o sea, eh, e ademais, imos ver ahora como non ten sentido. En Canarias, que teñen unha lei de protección do CEO de hai moitos anos, porque tienen grandes observatorios e viven deles, fixeron a lei dos moitos anos e tiñan todo iluminado, bueno, decentemente, pero a iluminación foi medrando, non? Foi medrando, foi medrando, ata poner en risco un dos principais motivos de un dos principais sustentos económicos da, das illas, non? que son os, os, observatorios astronómicos. Bueno, pois fixeron unha cousa, chegaron a un acordo o, o que é a parte turística coa parte científica e teñen farolas con dous luces, con dúas luces, unha luz branca e outra amarela a Blanca está iluminada ata que remata o movimento turístico a xente, non? 11 da noite, 11 e media deles, sí. hora insular, e nese momento apagase a luz branca e encendese a luz amarela. Vale? Bueno, isto, isto é unha concesión que se lle fai a, a cidadanía en xeral con que sustento, cal é o motivo. Isto mm, é unha opinión miña personal, non unha, unha opinión profesional, uh -huh. pero non hai ningún motivo, é simplemente ceder ante que a xente está máis cómoda con luz branca, pero non é, non sería realmente necesaria. A luz branca eh, contamina máis por diferentes eh, cuestións físicas que reflicten máis na superficie, se espallase máis rápido, eh, máis lonxe. Entón, claro, pois, aí temos que dar unha volta, non? Porque temos este conhecimento, pero eh, estamos nun momento no que co, o coñecemento que temos non se está a usar nin política nin legislativamente correctamente. Estamos aí, a xente experta, detrás pinchando, e eh, os demais eh, negociando ata último ata último ata última luz. Sí, eu te escoito eh, eh, todo eh, bueno, eh, eh que ti tamén tens esa parte agora máis de, de mestre, de, de profesor, no? E, eh, e moitas veces coido o, o noto a, a faltar eh, en general, eh, en, en general este tema en todos, eh, eh, que, que, perdemos, eh, hemos perdido o imos perdendo eh, os políticos máis esa parte de, de divulgación, de falar, de... Porque eu penso que, que moitas veces as cousas, ¿no? es decir, de, penso, por exemplo, aquí en Santiago, que la famosa reforma, bueno, aquí en, en, en la zona de, de Cacheiras e todo esto, non penso, por exemplo, onte, eh, Eh, estive en Ponte Afonso, que, bueno, a veciñanza se queixa porque han feito a remodelación de, de, de, de, un ponte que tienen ahí moi, moi mítico. Eh, bueno, é unha remodelación un pouco, digámoslo suavemente, extraña, es decir, porque <laughs> es como... Pero máis alá de porque eu pasa, paseaba onte, ¿no? Pero ponte pensaba, uf, non, non sei como realmente se podía facer isto, ¿no? De, de... Pero noto eh, a falta de decir, eu penso, ¿no? Es decir, la xente se, se reúne aquí onte, por exemplo, no? É dicir, eh, eh, o alcalde ou a persoa eh, acércate, achégate e fala con la xente. Eh, sabes que poden criticar e tal, non? Pero, por exemplo, no? outro día facían aquí o, eh, en Casalonga una, un encontro por un tema un tema tamén de, de un lugar que contaminación e tal. Estaba aí prácticamente toda a parroquia Wow, pues, pues ti si eres la persona gobernante, acércate, fala, eh, eh, comenta e intenta Non sei, me, me refero que moitas veces, é dicir, eh, máis alá dos intereses que haxa, noto en xeral a sociedade unha falta de, de eso, ¿no? De, de esa parte de que creo que, que a política, é dicir, tiene que tamén ser unha forma de educar, unha forma de dialogar. Eh, penso que moitas veces, por exemplo, aquí, ¿no? Ya te digo, en Compostela, por esta reforma que se ha hecho en esta zona, eh, la, la luz, eh, eu non sei se é a correcta, ¿no? Pero sí que é verdade que é unha luz que é moi digamos, muy, muy laxa, no, no, no fuerte, ¿no? Es decir, y claro, eh, comparas con otras partes de Alipvila, y eh, parece que, que esté a escuras, pero realmente, si ti paseas por ahí, no fai falta más, ¿no? Es decir, pues claro, es ya en algunos medios ya eso se utiliza, bueno, estas cousas, non? É dicir que, que penso que moitas veces eh, en xeral e en este te, en estos temas tamén, e eh, sobre todo cando falamos de algo tan tan importante, ¿no? Como como medio ambiente, decir, se, se olvida esa parte, ¿no? De, de que entre todas, si realmente deixamos de mirar ti estás aquí eu estou ali, podíamos aportar cousas, non non sei se si te pasa a ti ás veces estas cousas. Sí, de feito creo que unha unha das consecuencias do tipo de sociedade que estamos creando, porque ao mm. final que está pasando? que deixamos toda a responsabilidade querendo ou non querendo, aí xa non me vou meter a goce, pero deixamos toda a responsabilidade sobre unha persoa que é o alcalde ou a alcaldesa que non pode saber de todo. É que é imposible. Quer dizer, o alcalde non pode decidir que luz poñer, porque o alcalde non sabe de luz. O alcalde non, non pode decidir como construir un edificio, porque o alcalde non é, non é arquitecto. O alcalde é o que, o sea, unha cousa que sempre que, que hai tempo que beso, que beso na, nas, nas noticias, que o que o presidente do goberno de mandatario, non, por exemplo. O presidente do mm. goberno non é mandatario, non, non manda nada. El como moito coordinará un equipo de traballo, será un coordinador, un gestor, non é un sí. mandatario. Mm. Claro, entón nos alcaldes é igual. Entón, a cuestión é que se o, a, a, a cultura da luz cambia porque hai evidencias científicas de que é un contaminante, o normal é formar os teus técnicos niso. Non? E non, non, non ser tío alcalde que diga, mira que ben, que bonito, que ilumino, que seguro Mira, ademais segura esta rúa porque iluminei, ahora vese mellor porque fixen isto. Ti non sabes, é que non sabes como funciona o ollo, non sabes como funciona a luz nunha superficie. Entón, eh, o que diste, eso antes, hai moitos anos, había ese diálogo no que as asociacións de veciños, os veciños, igual había, había de todo, obviamente, non? Sí, sí. Pero normalmente protestaban polo menos pola súa vivencia, que xa é máis, o sea, a túa vivencia xa é máis información que a que, a que ten o alcalde que vive en lugar, non? O alcalde non vive en outro barrio, vive no seu do seu barrio saberá moito, pero do teu non. Entón, se non te escoita ni siquiera como viveste no teu barrio, como foi a tua, a tua um, relación coa luz ata agora, como, como pretende cambiar a iluminación? en, en que se fundamenta ese cambio? Eu recordo hai moitos anos, cando era moi pequeno, eu, eu ia de ia o Grove a pasar uns días co, coa miña parroquia, uh -huh. íamos de convivencias ali, e eu recordo que saíamos de noite, cos lanternas, polo Grove facíamos unha, non me acordo como chamaba, bueno, saíamos de noite por ali eh, de exploradores, non? Un pouco coas monitoras e demais. Eu recordo eh, que me quedou sempre grabado porque nunca entendín por qué, e agora de maior sí que o entendo. Eu recordo que nos dicían, non iluminedes coas lanternas a auga, non iluminedes cara ao mar, porque hai pescadores. Esa era a explicación que nos daba, porque hai pescadores. Eh, bueno, quedei con ese cantar, mira, non me acordo ese, eh? <laughs> eh 20 anos despois, 25 sí, sí, sí. anos despois eh, eu nunca entendín por qué. Agora xa sei por qué. Porque se tú iluminas o mar directamente cunha luz branca, que normalmente como lavamos as linternas, as vermellas hai nas agora, pero son así, a popularización das lanternas vermellas é eh, relativamente recente, pois o peixe vai se ver atraído pola luz vai, o, o vai ser atraído o vai fuxir dela, non? Sí. Entón, o pescador que está pescando nunha contorna escura, que sai a pescar unha especie porque sabe o comportamento nocturno eh, sen luz artificial, vale, pois entón eh, vas fastidiar a pesca. Ou ao revés, eh, que tamén pasa. O sí, pescador sí, sí. igual ten as súas propias luces para atraer o peixe. Eso, por exemplo, como se pesca a pota en, en, en Argentina, vale? nas costas argentinas, eh, se buscades eh, na internet unha, unha auténtica burrada, como se pescapota, incluso a furtiva, vale? E o que teñen son grandes focos iluminando cara cara ao, cara ao mar, cara ao océano, dentro dos barcos, entón a pota sai para arriba e xa a pesca. Isto é unha bacteriade porque se ve incluso dentro do espacio, eh? hai imágenes, imágenes dentro do espacio e vese a dentro satélites e vese como reflicte a luz no mar e chega ata o espacio. É unha burrada. Bueno, pois entón, se sabemos que a luz influe, que a luz ten un cambio, que provoca un cambio de comportamento eh, na nosa contorna, pois quen coñece a contorna? Pois estamos falando do mar, os pescadores, estamos falando dun porto, pois os prácticos. A min contábame un capitán da Mariña Mercante en moitos anos, que era familiar meu, eh, xa morreu hai uns anos, el contábame falando disto unha vez, cando se enterou que estaban eh, nestas cousas eu, falamos, mm. Entón, dixen, mira, Evaristo, jolín, ti non tes unha historia así sobre contame non sei tal. Dixen, pois pues, sí, mira, sí que teño. Unha vez cheguei ao porto de Barcelona, era, estaba o, o peidal recén reformado, e non puiden non pudemos facer a, a aproximación a, a Porto, non o puden facer eu. Tivo que tive que subir o, o práctico e aínda o práctico necesitou axuda de outros compañeiros porque o peirá non se vía, porque estaba excesivamente iluminado, reflectía toda a luz e non, non eran capaces de facer a aproximación do, do barco sen que o barco eh, bueno, sen que vose perigo de choque. Sí. Claro, se te iluminas un peirao e non preguntas a xente que utiliza o peirao, pois pues obviamente vai sair unha cagada, non vai sair ben. Pues esto igual, si te vas a iluminar eh, o centro de cidade e vas zonificar, vamos vamos ver cómo iluminamos cada zona de la ciudad, pues el centro va a tener luz blanca y potente. Eh, te ti vas salir preguntas, mira, van a poner luz blanca y potente. Y dirán, a mí que me contas, eso se a a toda la tarde pecho local y macho para casa. Aquí no queda ninguén a toda la tarde. Sabes? Entón dirá, vale, pois pues das 8 da tarde ata 6 da mañá do día seguinte, unha luz branca é superpotente para quen? Pois pues para os pasariños, porque todos en a cidade escoitamos os pasaros cantando a deshora. E por que cantan a deshora? Porque ven luz branca claro. e pensan que é de día. Isto é así. Por que hoxe non se ven morcegos como víamos de noite? Pois, pues, como víamos hai, hai anos nas cidades. Pois porque a luz cambiou e os morcegos fusen desta luz. Eles queren unha luz do crepuscular, do luz fusco, é a luz que buscan para cazar, mm. porque comen insectos, os insectos van a esa luz bueno, pues entón eles marchan das cidades. Entón estamos perdendo esa contorna. Se vivíamos nun barrio no que había un, bueno, había unha certa vida salvaxe e eh, cambiamos a iluminación sen información sobre esa vida salvaxe, pois o que non se cambiar esa vida, non hai non hai máis. E despois nas pontes e todo iso, bueno, nas pontes temos un bo exemplo en Pontevedra. Pontevedra ten moitas pontes e eh, cada unha peor que a anterior iluminada. eso provoca después al final, problemas, quiero decir eh, un problema de seguridad Eu recordo tamén hai moitos aquí en Vigo, na nosa rúa, cuando cambiaron la iluminación, eh, que miña yo nunca me hizo caso, era mi especialidad pero ela nunca me, nunca me caso, ela pensaba que eran cosas niñas y que nada, ¿no? hasta que un día llegamos por aquí, cambiaron la iluminación a branca, e me ela, joe, eh, cómo molesta esto no voz cegada la rúa, eu, ah, ahora fazme caso. E digo, pa, pois ahora sí que te vou facer caso. Porque que hai después. Que se que ti luz potente e branca, vas pola rúa vas cegado e vas vendo menos que con menos luz. Porque vas cegado. preguntarte, podríamos estar falando muchísimo tiempo, es decir de pero ahí ahí queremos eh, aprovechar que, que estás aquí, ¿no? Con, con nos queremos hablar de esos eh, de Starlights, pero primero vamos a hacer un poco de si te, te, te apetece por eh, un poco de, a ver, porque ti pasas de, ¿no? Comentabas, ¿no? que eres programador, eh, eh, pasas de, Python, Java, todas estas cosas, lenguajes, tal, de, de repente a, cuando comenzas en esto, ¿no? Ahí suponemos una cosa ¿no? que hemos visto ahí, vendo un poco, que ahora también podemos hablar de él, de, de, de, este WordPress que tenéis, de este eh, una cosa que, que, en inglés se llama, eh, que, bueno, que, un, eso no es un medidor de la calidad de, de oceo, que es el Sky Quality Meter, de decir que de que falamos exactamente, cuando, Víctor, cuando falamos de, de, de isto, ¿no? De, de, porque cuando este, intentamos medir o, o brillo de océano nocturno, es decir, eh, esto es una ferramenta moi moi importante, ¿no? Entendemos. Eh, a ver, eu formo parte de un grupo de traballo que se chama Calidad de Océano Nocturno, mm. e ali estamos entre diferentes perfiles. Estamos está Lucía, que é unha historiadora do arte e eh, tamén experta en turismo, que sempre toca un pouco estes temas, non? Que teñen que ver co, a, co, co como está vencedillada a arte e a historia e o turismo coa iluminación. Despois está Cristina, que é experta en dereito, e ela fai un poquinho pois, toda como evoluciona eh, o tema legislativo, o noso dereito a ver as estrelas, etc, etc. E despois estou eu, que son matemático, que son a parte máis técnica. Cando empezamos en todo isto, hai, pois iso, 2010, 2011, que foi cando nos juntamos, que nos conhecimos nunha bolsa eh, de desenvolvemento sostible aí na Universidade de Santiago de Compostela, Mm. pois aí foi cando empezamos a divulgar. E a divulgación, a verdade, é que naceu foi algo eh, pois moi natural. Xuntámonos, eh, facíamos actividades para esta bolsa que nos dieron na oficina de sonido sostible, e eh, resulta que a xente lle interesaba o que contábamos e gustaba lle como facíamos. Mm. Entón, bueno, pois surdiu así o grupo de, de, de divulgación. Pero despois, claro, eu facía uns estudos máis técnicos, medición, eh, análisis de datos e demais. Eh, eu a min gusta moito programar, sigo programando, o sea, no Observatorio de Jabalambre, ademais de observar as estrelas, programaba tamén, facía as cousiñas de programación, sigo facendo hasta agora, agora xa a nivel meu persoal como divulgador, como che vou contar agora. Entón, a parte máis técnica, pois o que temos eh, son diferentes medidores de río do ceo. Hai que ter cuidado aquí coa, coa forma de falar. Moitas veces falamos de medidores de contaminación luminosa, e non é certo. Son medidores de brillo do ceo Mm. porque o ceo brilla de xeito natural. Ti con eses medidores podes medir o brillo do ceo. Despois o ceo estará iluminado artificialmente ou naturalmente, pero ti mides o brillo do ceo. Entón, un dos, un dos medidores máis populares que hai, que foron, bueno, eh, a ver, podes medir o ceo de, o brillo do ceo de diferentes xeitos. Hai unha serie de, de técnicas astronómicas, que necesitas un telescopio, unha cámara profesional e demais, eh, despois tes o outro extremo, que sería contando estrelas, vale? Nosas estrelas sabemos o que brillan, hai uns catálogos que nos din canto brillan, e nos contando estrelas nunha zona, nunha rexión determinada, podemos saber canto brilla o ceo aí, vale? Isto hai un, unha, un proxecto moi chulo que se, que se chama Global Night, que podemos participar todos, ten unha página web en todas as linguas, galego incluído, e podemos aí eh, participar cando queiramos, vale? Dinos unha constelación, como se, como se atopa, eh, mostranos uns debuxos, comparamos os debuxos que temos no folio co que vemos no CEO e sacamos eh, un brillo do CEO aproximado, vale? Isto é un pouco un proxecto de ciencia cidadá que se, que se chama. Pero despois, entre estes dous extremos, o profesional e o totalmente amateur, temos medidores que podemos mercar e manexar con certa facilidade. Un DLC o SQM, o Sky Quality Meter. Este é o que usamos nós, en 2016, Temos eh, dous nosos propios e un emprestado pola Universidade de Santiago de Compostela. E estes, bueno, os que temos nós son moi peculiares porque funcionan con, con baterías. Entón temos a posibilidad de instalalos onde queiramos. Así que nos imos eh, levando esos tres SQMs por todas partes, por Galicia adiante. E non nos levamos nós, que isto é moi importante. O que pedimos é que a xente nos chame, que nos busque por internet, que nos escriba, e chegamos a un acordo de como de chegar o SQM, que instalen onde queiran, ensinamos eh, como se manexan, eh, bueno, pois pues a xente tamén se involucra un pouquiño en como se fai ciencia, como se manexa un instrumento e como se analizan datos. E aquí estamos para axudar en o que queiran. Eh, como comentei no workshop, temos, eh, pois pues, ahora non me acordo cantos eran lugares distintos, creo que eran 30 ou así lugares distintos, que medimos dende, dende 2016, e vamos, estamos agarrando que a xente nos chame máis. Agora mesmo hai un medindo, eh, está emprestado a un chip que se chama Eduardo, está en Suarna de Navia medindo, está por ali o SQM, e os outros dos teños eu que estamos aquí co tema de Starlight na Costa da Morte. Entón, bueno, pois con este cacharriño, que o presuposto para mercalo depende se queremos este que é autónomo ou se queremos un que se enchufa nun ordenador ou nun ou, bueno, ou na calquera outro dispositivo que permita dar corrente e descargar os datos, pois o presuposto oscila entre os 200 euros e 350, vale? Son os aparellos que se fabrican no Canadá que se distribúen por varios por varias empresas aquí en, en España, non hai que mercalos directamente na, na casa de, de allí, porque é un pouco follón mercalos directamente por tema de aduanas. Uh -huh. Entón, nada, pues recibes ese aparello, tipo sandeiro aparello, ou podes instalar en calquera sitio, con que non lle a luz directa é suficiente. Vale, ese aparello vai medindo o brillo, e despois eh, diferentes persoas, entre elas eu, temos un programiño, que eses datos analiza, eh, nos bota, eh, bota unha gráfica, de canto brillaba o ceo en cada instante, vale? Mide cada cinco minutos, máis ou menos, cinco, despois programalo ti como queiras, pero uh -huh. o normal é que mira cada cinco ou dez minutos. E xa esa casa gráfica de, de cada noito. E as gráficas van variar o brillo en función das nubes que haxa, eh, da hora do día, moitas veces notase a hora do día, eh, notase a, o tráfico, notase que hai sitios que a partir das 11 da noite apagan a mitad das luces, ou que hai edificios que apagan todas as luces, eh, e deixan de emitir luz cara fora, todo iso vais notando, dependendo onde instales, eh, está moi ben. E, entón, permítenos a nos ter unha idea de que sucede en lugares eh, onde non é posible facer outro tipo de medicións. Hai máis instrumentos, hai un que, que, están, que fixeron na Universidade Complutense de Madrid que se chama TES, pero este sí que precisa sempre, sempre dunha conexión eléctrica fixa, non o podes ter no medio do monte, senón tes onde enchufalo, uh -huh. vale? Precisa, e ademais precisa wifi tamén, e tamén no, no workshop enterámonos de que están eh, desenvolvendo un aniversario da Coruña, a ver que tal sai. Entón, ese como facemos iso, medimos a contaminación luminosa dun xeito eh, máis obxectivo, vale? non é contando estrelas, tampouco é profesional como que se fai con, con cámaras e telescopios, pero polo menos temos un aparello no que todos medimos o mesmo. Venen calibrados de laboratorio, todos medimos o mesmo, e saben, podemos comparar ceos gracias a ese instrumento. podemos saber si a contaminación de Vigo de Santiago é máis menor, ir evolucionando para mayor, para peor, etc. etcétera. Decir para la gente que, nos escoita que, bueno, que tanto en Facebook como en Twitter eh, calidad o do CEO poden atopar eh, esta eh, moita información, digo porque a radio ten esta cousa, ¿no? decir, desde que a veces esa información eh, pasa muy rápido e son temas, bueno, que, pienso que como todo, habrá gente que pueda interesar más o menos, pero que, que que, que resultar interesante eh, que a gente, si quiere afondar un poco más, pues, aquí eh, decimos porque ya tenemos eh, esta, hay otras webs, otras, pero bueno, ya que tenéis la bolsa, que la verdad que recomendamos simplemente a la gente que, se pase por ella porque, bueno, eh, está muy bien explicada, elaborada esa parte divulgativa, de verdad de que como persona usuaria eh, felicitaros dentro de, una de, de cosa sinxela pero que realmente creo que llega a la, a la, a la que, que nos, llegamos que nos a, ella ela. Queríamos preguntarte, si de, en estas cosas ¿no? De, de eso ahora de, estos medidores, eh, queríamos preguntarte, ¿no? Porque muchas veces cuando falamos de, todo este mundo, ¿no? Decir, de, este caso, que a, contaminación lumínica que también va muy ligado al tema de, la calidad ambiental medioambiental, ¿no? De, la diversidad, de, la biodiversidad, eh, explicar, eh, que, nos contes un poco... o que cuando falamos do, de, de turismo, de turismo Starlight, dos Starlights, porque, como ti dis, por exemplo, a, as Canarias, ¿no? Es decir, pero que tamén, digo, para xente esta, que, que parece que todo a mida por o, o, a utilidade económica ou decir que, que apostar por isto tamén máis alá de si, si, si fora si é preciso eh, poner máis cousas, ¿no? de todas as que ya estás comentando, ¿no? Es decir, pero que é unha cousa que apostar por elo tamén pode ser beneficioso eh, económicamente, ¿no, Víctor? Eh, sí, a ver, o destino turístico Starlight e outros los que hai tamén, además de Starlight, bueno, uh -huh. Mm. vou poner un pouco en contexto, sí, sí. Starlight é unha fundación que nace na Illa da Palma, vale, hai uns anos eh, fixo salío que se chamou a Declaración da Palma, que ten que ver con noso dereito a observar o ceo nocturno, vale, como un dereito noso, do ser humano. Entón, a partir de aí desenvolve unha serie de eh, accións pois, eh, para cambiar a legislación, para dar valor ao CEO e tamén para recoñecer aqueles lugares onde se fan as cousas correctamente ou que se procuran facer ben, non? Por outro lado, tamén temos a International Dark Sky Association, que é unha fundación, bueno, unha asociación eh, a nivel mundial que nace en Estados Unidos e que tamén ten os seus propios selos e que son ligeramente diferentes. Mm. A Fundación Starlight ten uns moi famosos que están orientados a, a, a turismo, que é o tema de, do certificado turístico Starlight. E si unha cousa que hai que ter moito cuidado aquí é que, aínda que teña ese apelido turístico, uh -huh. o que estamos é procesando o medio ambiente. Isto é unha acción, ao final, que vai eh, vencellada o que é o turismo sustentable. Vale? Uh -huh. Entón, iso temos que terlo claro porque eh, hai unha serie, se ti queres, en Starlight temos diferentes eh, certificados, o turístico, pero especialmente temos a reserva. A diferencia básica a nivel astronómico hai tamén diferencia, pero non nos imos parar porque además é pouco significativa, mm. pero a nivel eh, a diferencia básica ven sendo que se ti queres un certificado turístico, tens que ter unha oferta turística, tens que ter hotéis, tens que ter actividades programadas, tens que ter unha serie de eh, a xente do lugar tense que involucrar en facer certos negocios para a xente que ven de fora para ver as estrelas. E as reservas non, as reservas simplemente é un espazo para goce e disfrute libre, vale? Mm. E eh, xa está. Entón esa é a principal diferencia. Ademais, despois ten outros, outras diferencias astronómicas, pero aí xa non me meto. Mm. Entón, cando falamos de destino turístico non podemos olvidar que o obxectivo último é proteger esa contorna para facer un turismo responsable e sustentable. Non é para unha explota, sobreexplotación do lugar. Sí, sí. Entón, ainda que falemos de turístico, os que estamos aquí para mellorar o medio ambiente, ten sentido que que participemos destas cousas, aínda que sean turísticas. Ten moito sentido, porque un xeito de mesturar as dúas cousas, o medio ambiente e o económico, que é o que final, como diste, o que nos está movendo últimamente, non? Entón, nos, nos destinos turísticos en, en Galicia temos as Illas Atlánticas, temos eh, a Veiga, eh, temos, cal me queda por aí, que me queda un, eh, non me acordo agora, quedame un, pero non me acordo cal é. E, e imos, bueno, se todo vai ben, ao final deste ano, pois teremos tamén o destino turístico Starlight de, de Costa da Morte, que se vai ser enorme, vai ser moita superficie. Entón, bueno, pois aquí o que temos son ceos eh, vos, moi oscuros, falamos de, un ceo, pois, que, bueno, pois sí, bastante oscuros, pero non só iso, tamén temos un compromiso dos concellos de ter unha iluminación responsable, que ven sendo unha iluminación mm, amarela, vale, de tons amarelos, e cunha eh, potencia aceitada para o lugar onde están os concellos. Isto, mm. como comentaba antes, no Monsec, por exemplo, en Lleida, é espectacular velo, a verdade é que é espectacular. En Jabalambre, onde traballei eu tamén, cando estaba ali, declararon a zona Gudar Jabalambre, que é unha extensión moi grande tamén, mm. e, bueno, tamén colía a Evo de Aras de, de los Olmos de Valencia, ainda que estaban, están zonificadas diferentes, son fronteirizas e ao final fan unha región moi grande. Mm. Entón, aí vese un cambio, vese como os concellos chaman a xente especializada, non, non sei se pode facer publicidade, pero aproveito porque merece, a verdade que merece Susana Malón, que é unha sí, muller sí. que, que fundou Lumínica fala, Ambiental, fala. No, <laughs> fundou Lumínica Ambiental no País Vasco, eh, é unha empresa que instala, que axuda, que, mm, bueno, que fai auténticas maravillas para que iluminemos correctamente verdade que se merece que a en calquera lugar, en calquera momento, porque o que fai é impagable. Además, recibiu moitos moitos premios por ilo, xa. pero merece igualmente que, que falemos dela. Entón aparece xente como Susana Malón e vai ao Concello, fai unha planificación da iluminación, vai cambiando, vai probando, vai chegando a acordos e vai levando, sobre todo justificadamente, as vilas desa zona que está co certificado a cara a unha iluminación eh, correcta e eficiente. Eficiente en todos os sentidos, porque non nos olvidemos que iluminar ben vai supoñer que vas gastar menos cartos en iluminación. Hmm. Vai supoñer que vas contaminar menos, porque vas generar moita menos enerxía, co cal vais, vas queimar menos combustibles fósiles, vas necesitar menos parques eólicos que estropeen o monte, etc. etc. O sea, todo é unha cadea moi grande. Ao final vai rematar mm, en que un hotel en un sitio de Galicia va a ofrecer una actividad económica, perdón, económica, una actividad astronómica con la que va a ganar cartos. Pero detrás de todo esto, antes de llegar a eso, que es la superficie, hay un montón de cosas, una morea de cosas. Y eh, no pensemos en astronomía. Cuando tú cuando estás diciendo que un destino turístico light en un ceo oscuro, tú estás diciendo, hey, si te gusta observar aves nocturnas, ven aquí, porque este ceo está oscuro. Mm. Si te gusta ver insectos nocturnos, ven aquí porque este ceo está escuro. O sea, hai moitas cousas detrás disso, non só, o sea, a astronomía é un pouco eh, o máis visual, o máis impactante, non? Os primeiros en que chamaba a atención de todo isto, pero que detrás hai moitísimas máis cousas, moitísimas máis cousas. Entón non nos podemos, non nos podemos olvidar e non podemos olvidarnos que detrás desta parte turística, ni sequera na parte turística temos que quedarnos só exclusivamente na parte astronómica, senón que hai outro turismo tamén nocturno de observación de la vida salvaje nocturna que también se puede relanzar gracias a estos certificados. Entonces, bueno, pues quedamos un poquillo con, esa idea, que no sé si querías esa idea no, si no, recondúceme. Sí, sí, sí, eh, no, no, eh, era un poco, sí, sí, eh, íbamos, íbamos por ahí, porque además te, te escoitamos, ¿no? Es decir, de... de... Que, que, que, evidentemente de, de, a veces no parece que falar de, turismo y falar de sustentable las cosas pero que sí que es posible, es decir, eh, no es solo de posible, ¿no? Que yo pienso ahora, por ejemplo, la, la zona de, de, Tarifa, de toda esta zona, ¿no? Que, que tienen <laughs> para algunos vecinos una, desgracia, pero creo que un privilegio, ¿no? Que, que fai que sobre todo la zona de do, do, do, do estrecho, ¿no? De estreito, decir de, que tiene tanto eh, o tema de Ovento es brutal, ¿no? decir de cuando allí se levanta el ponente que, que para ellos es el ponente, es decir, eh, eh, pues eso, ¿no? Que, que, no puedes salir prácticamente a, a las rúas. Eso también fai que, que sea prácticamente en, esta zona, creo que de las bocas del Mediterráneo, que no hay edificaciones grandes, ¿no? Es decir, eso, evidentemente, hay, hay chama una, una serie de turismo, porque claro, tamén estamos falando dunha zona, a pesar de que hai moitos molinos de, de, de vento, é dicir, de, donde a, o tema do turismo ornitolóxico é, eh, é eh, tamén moi grande, ¿no? porque non só ornitolóxico, sino tamén lo que pasa que para isto ya se necesita máis máis dinero, ¿no? de, de porque claro, é unha zona de paso tanto por por arriba como por abaixo, ¿no? Por decir, porque por claro. el mar tamén, ¿no? É dicir, de Eh, claro, eh, eh, un turismo, eh, falando con la gente de ahí, te, te comentaba, ¿no? Es decir, que, claro, ellos tienen dos tipos de turismo, que uno es la gente que va a, hacer kitesurf etc. cal, que comentábanos que, claro, que este un turista, pues, muy joven, que tal, que... Que bueno, que digamos que no es... Pero claro, que, está bien, ¿no? Pero, pero que otro tipo de turismo, el ornitológico, el que va tal, también es un turismo normalmente de que, que es gente que, que ten, vamos a decirlo egoístamente, ten cartos, pero que tamén ten una, una, un respeto moi grande por, por los lugares, ¿no? Es decir, digamos claro. que, que un tipo de turismo que tamén en algún xeito eh, fomenta esa, esa sustentabilidade, ¿no? Efectivamente, que además aquí, mira, eh, que, que os cartos que se moven detrás deste tipo de cosas temos unha visión bastante mala do turismo en Serán, non? Sí. E máis nestes tempos nos que, bueno, todos viaxamos algunha vez eh, querendo gastar un euro e nada máis, non, pero ao final medramos, facémonos maiores. Sí. E cando somos maiores, se temos se temos a sorte de poder facelo, imos viaxar ben, imos ir disfrutar dos sitios, imos ver as cousas boas que ten a vida, non? Eh, cando somos novos queremos ver moito por pouco, pero cando somos maiores a queremos ver o mellor, non? Entón aí temos que empezar a, a ver xa cousas que existen. Además, o que ti me dis, insisto no Monsec, en Lleida, uh -huh ali empezaron cun, cun proxecto bastante, bueno, bastante humilde. Bueno, pois cada ano a Generalitat de Cataluña mete máis cartos no Monset porque que os números cada ano desbordan as previsións. Os números de visitantes, a cantidade de cartos que se deis ali a xente en ir ver o Monset e, polo tanto, en restaurantes, en hotéis e demais, cada ano desborda as previsións. Eles fan, o sea, eles prevén para este ano tantos visitantes, pois superan esos visitantes, entón din, bueno, pois refacemos os números para ano que ven, tantos visitantes, pois volven superar, o sea, cada ano vai a máis. Entón, eh, claro, hai que podes correr o risco de, de ao final caer na trampa da, do, igual que o turismo barato, non? Que é, ao final, sobreexplotación. Sí, sí. Pero, claro, ti tes un certificado que manter. Entón tampouco che compensa mm, sobreexplotar porque entón sí que vas a equilibrar moito. Non? Aí hai que equilibrarlo, non? Uh -huh. Pero non só iso, temos aí no Monset e temos tamén en Jabalambre no Traballadeu eh, en Arcos de las Salinas, que é a, a vila onde está o observatorio, fixeron, están agora xa desenvolvendo definitivamente un proxecto que se chama Galáctica, que tamén ten que ver con, bueno, pues unha especie de museo, non un museo en tal, pero bueno, é un lugar onde fan actividades e demais que ten que ver con gastronomía e que vai reactivar o turismo nesa zona. Mm. E fíxate, unha persoa que traballaba comigo ali, que era un vixiante dos lumes que había por ali, que en verán vías vixía lumes, en inverno fai actividades de, de esquí e demais, non? Que unha empresa. Mm. Bueno, pois el contábame eh, que en canto Galáctica empece a andar, o que van facer é ofrecer paquetes diurnos de paseos a cabalo, de paseos pola montaña andando, cousas que a xente vai facer de día, non só de noite, porque a xente vai ir ali atraída. Non só iso, pensemos no que diste que move a astronomía en Aveiga, cando abriron esta empresa eh, o tema de deixar al telescopios e, e observar remotamente así, esta empresa le abriu hai pouco, levan co proxecto moitos anos, pero non había moito. Bueno, pois está a tope, a xente paga ali, hai move moitos cartos, e teñen ali tres, teñen dous ou tres empregados que están ali e que deixan os seus cartos ali. Entón, a astronomía móvese, a xente móvese. Se aquí ahora en Costa da Morte consiguen os certificados Starlight, a xente que lle gusta a astronomía vai ir ali que a mellor do outro xeito non, non ia ir. Non, non é que non fose ir, é que igual outro xeito non o conhecía. Ao final é unha forma de dar visibilidade, non? Además de certificar. E a xente move moitos cartos na astronomía, móvense moitísimos cartos. E non é por poñer en máis valor que outro tipo de turismo, ollo, eh? No, senón no. que sí que se nos centramos na economía, eh, se queremos iso, máis nos vale preservar o ceo que non non preservalo, porque temos moita xente disposta a mover cartos por iso moita xente que, que, que gosta dese tipo de, de, de vivencias. Entón seríamos tontos se non aproveitamos. Ao marcha de outras cosas que estamos falando, non? Como é o, o, simplemente, o simple dereito de, de telo, non? Entón, se queremos ir na explotación económica, pois temos, claro que temos moito, moito de onde tirar. E moitos exemplos, sobre todo exemplos, que xa, xa existen. Sí, esto, estas cousas sempre eu, cando se falan, ¿no? sempre te dan un pouco de, de vértigo, por de vertixen, por, por decirlo suavemente, ¿no? decir, de, Pues que sou, aunque sou de Valencia, sou desde la primera vez que la descubrí eh, quedé enamorado, muy, muy enamorado de, <laughs> de, Costa de la Muerte, que para mí é una das cosas das costas con más vida do, do, mundo que yo conozco, Es verdad que es un mundo muy grande y hay muitas cosas que, desconocemos, ¿no? pero pero eso, ¿no? Que, que, te genera ahí esta doble cousa de, de por favor, hagámoslo, pero hagámoslo con, con responsabilidade a lo que ti dis, ¿no? É dicir, de, de, compaxinemos estas cousas porque como moitas veces se, se din en esto de as luces e en esto de todo Eh, seguimos sin tener planeta B, eh, bueno, eh, que aunque lo haya, porque igual esto en, uno, en unas décadas o en unos séculos se queda pequeño y si realmente hay un planeta B, pero tampoco, es decir, respetemos lo, que temos, ¿no? Es decir, que, creo que eso es, muy importante, es decir, de que dices, cuando hablamos de turismo astronómico, pero cuando hablamos de, cualquier tipo de, digamos, de, de investimento, de decir, de sepamos muy bien, ¿no? O sea, donde los lugares donde estamos, los lugares donde vivimos, coñozámoslo, ¿no? Es decir, de y veamos desde ahí, desde ese respeto, cómo podremos hacer ese e, e, ese entendido como eso, como una como, e, yo siempre pongo el ejemplo de estos anim, nunca sé cómo de, esta simbiosis no de estos animalillos que van acompañando a, gran ballena no es decir que, que pues estas cosas no es decir de, de, esa posibilidad, ¿no? De, ese mm. convivir, de ese respeto, porque a la larga es eso, es decir, que, que parecen, parecen tolerías o parecen parabadas, ¿no? decir, pero hablar de, por ejemplo, en este caso de, contaminación lumínica, es también hablar de salud, es también hablar de, que, no vamos no, queremos tampoco a decir porque son temas que yo pienso que necesitarían una profundidad, ¿no? Es decir, porque ahora a datos no, no, hacer un monográfico de algo, ¿eh? Claro, no, <laughs> claro, pero digo porque muchas veces desde los medios, ¿no? caemos en estas cosas, ¿no? decir, ahora yo podría decir, pues es que la tal hace que está, pues no, es decir, pues, vamos a ver, ¿no? decir, vamos a ver si es verdad que no que no sea no si sea verdad, pero que a veces los datos para bien o para mal, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Se tiran ahí, eh, eh, eh, claro, es decir, cada quien os os os interpreta, decir, porque por desgracia, decir, moitas veces estudos hai de, de casi todo en todos los en todas las partes, porque claro, moitas veces son estudio, estudios interesados, ¿no? Es decir, de, por claro, eso digo, fíjate, ¿no? Dice sí, sí. Una cosa muy importante, fiando co que decíamos antes de falar coa xente. Sí, sí. O que ten de bo o tema da iluminación é que ás veces só temos que analizar a nosa experiencia. Claro. Mira, vou te contar varias cosas porque así quedan así un pouco introducidas. Eh, a todos nos molesta ruido, ¿verdad? e todos temos conciencia sobre a contaminación acústica. Sí. Ben, entón todos, no momento no que vivimos nunha zona de copas, dicimos, non, non, isto así non pode ser, eu non podo vivir así, hai que poner solución. Entón o político que escoita eso di, vale, pois imos legislar, imos obrigar a que as discotecas e os bares insonoricen eh, as, as salas e ademais imos poner un horario. Ben, e por que non facemos isto coa luz? Mm. Quer dicir, eu por que teño que ter luz intrusa na miña casa? Por que ten que entrar luz de fora? Ilumina correctamente cara baixo, non ilumines a miña xanela. Ilumina no outro lado. Ilumina ben para baixo. Non poñas un, un poste de 2 metros, de 3 ou 4 metros de altura que me, que me queda a miña na xanela estudiante. Non poñas unha luz enfocando cara a miña fiestra. Hmm. Non o fagas. E, sobre todo, legisla o horario da luz de fora. Porque es que un mércoles ás 4 da mañá non hai case ninguén na rúa. É que non o hai na, na maioría das cidades. Entón, ás veces é a experiencia, outra experiencia que nos di, vamos a ver, eh, pensemos, cando alguén cultiva esta, esta, esta erva eh, de consumo ilegal, que fai? Que pon? Pon luces, non? Sí. Non lle pon 24 horas luces, pa que medre? Pois se ti tes o monte iluminado, eh, eh, eh, que as plantas entón non están facendo a súa función nocturna Pero é que ti xa estás vendo, ti estás vendo que cando queres cultivarte algo que medre rápido, estás iluminando hmm. para que as plantas fagan a súa función diurna en vez da nocturna. Co cal se isto faz na contracontorna natural, vai suceder o mesmo. Que fan as grasas de polos para, para engorde? Hmm. Téñenos 20 horas con luz blanca potente e 4 horas escuras. Por que? Porque a luz blanca e potente o que fai en nós de xeito natural, sen ningún estudo que non lo confirme, ainda que vai, pero só vendo, observando a nosa, a noso, o noso alrededor, a luz eh, potente e branca fai que nos excitemos, fai que esteamos activos, en alerta, e iso fai que comamos, por iso os polos engordan. Sí. Decir, no, o sea, non estamos inventando nada, só estamos observando e despois de observar e ver esta, este comportamento, imos de dar unha razón de por qué. Por que se nos levantamos pola noite e imos ao frigorífico e abrimos, resulta que nos desvelamos e non conseguimos dormir non é porque sí, non é nin porque nos levantemos da cama, é porque a luz do frigorífico é branca. Entón, nese momento que, que, que abrimos o frigorífico estamos dicindo que de día, porque a luz é branca como a do sol, deixamos de generar a hormona da melatonina e o corpo ponse a facer as funcións diurnas. Co cal, cando vas pa cama, o corpo di, pero vamos a ver, que estamos de día, que me acabas de dicir que de día, e que me acabas de dicir polos ollos que de día. Entón non pones luces brancas na casa de noite, pon luz amarelas, porque a luz amarela está dicindo o teu corpo que está no, no atardecer ou no amencer. É dicir, non é de día aínda. Estamos próximos ao día ou a noite, pero non é de día. E o noso corpo sabe que cando se vai facendo de noite, a luz vai sendo amarela. E nos eh, eh, cando descubrimos o lume, a luz é amarela, foi como iluminamos a noite durante moitos anos, entón o noso corpo está feito a iso. Mm. No momento que te metes luz branca, iso cambia. Despois podemos discutir eso que diste, non? Eh, podemos ver se un, se un estudo eh, confirma estas consecuencias ou estas outras, pero que sucede iso é observación, porque vivimos todos nas nosas casas. Cando ti vas no coche, vas a unha rotonda e tes un foco que ilumina tos, os teus ollos, ti non ves o que estás conducindo, estás cegado Entón non me digas que iluminar a, a rotonda é máis seguro que non iluminada. Non me o digas, porque é mentira, porque estou indo por aquí, estou cegado e non estou vendo por onde vou conducindo. Cando tiras por autoestradas escuras co teu coche, conducindo tranquilamente ben, cunha visión moi boa porque os focos do teu coche son moi bons, e chegas a pease, e métenche hai un pedazo foco iluminando en blanco a non se canta potencia e casi tens que pechar os ollos, sobre todo os que temos ollos claros. Tens que pechalos e chegas ali a barreira casi cos ollos pechados sen ver. Eso non é seguridade. Sí, entón, es que por eso digo que, que moitas veces, ¿no? É dicir, de, de as cousas, ¿no? E ahora te escoito de tomar do, dos coches é igual, ¿no? É dicir, de, é <laughs> dicir eh, estás, que cada quen é eh, un respeto, ¿no? É dicir, de, de, pero que, que a, as dos de la tarde no che, llevar os focos encendidos no es más seguro, es decir, no <laughs> <laughs> claro. que, que seamos un pouco claro. que, que eh, vemos, sí, sí. escoitamos os pasaros cantando a deshora de noite, sí, vemos sí, as tartarugas sí que en vez, as tartarugas nacen, en vez de ir cara ao mar, van cara a tierra porque hay luz. ...entonces investigamos y sabemos que porque las tartarugas guíanse por los do ceo no mar. Pero antes de saber por porqué, nos estamos viendo ese comportamiento... Eh, ...en el momento que metemos luces. Vemos las pardelas en Canarias que en vez de tirarse los cantís para volar van para las estradas y morren. O sea, todo esto, vémoslo, está ahí... ...entonces, es cuestión de, de, bueno, pues de, poner solución, non? E después sí sabemos más cosas, sabemos por exemplo, aquí en Galicia, que, nos, que tamén é económico, sabemos que iluminar o mar está mal, e sabemos a influencia que ten eh, a iluminación artificial sobre o mar, sobre, sobre o marisqueo. E que iluminando o mar estamos facéndonos un claro favor no marisqueo, porque estamos influenciando no crecemento natural dos, dos, das ameixas e dos mexillóns e de todo o que collemos do mar. Entón, claro, pois, temos que ter cuidado. E iso observámoslo, porque, porque Se preguntamos a xente maior como facía as cousas antes de esta explosión de luz branca, xa temos as respostas. E despois, se preguntamos aos científicos, teremos os porqués. Pero e co como facelo prácticamente está xa está na, na observación, está na observación en a, en a nosa rutina diaria. Despois, bueno, pois pues están os científicos para, para matizar o porqué ou porqué non, ou como mellorar o demais. Pero Todos sabemos que se vas con móvil para a cama, sen filtro ningún, coa luz branca natural que ten o móvil, ese día durmes mal e durmes peor. Tardas máis en dormir e durmes peor. Bueno, pois unha de dúas, ou deixas de utilizar o móvil, ou pregúntaste por que pasa así, por que pasa iso, pois de solución. Se non vas a usar o móvil, que saibas que porque o móvil emite luz branca, E que hai formas de cortar esa luz branca e poder usar o móvil. Hai aplicacións que o fan. Pois agora decide, ou ponlle solución eh, deixando de usar un móvil ou ponendo filtro, sí. ou senón sigue durmindo mal. Pero avisado estás, <laughs> eso está aí. Sí, son, son esas, lo que ti dís, ¿no? Decide, son moitas eu que, bueno, pois pues, por un tempo tiva a sorte de poder viaxar moito, e sou bastante lector, é dicir, chega un momento de que que sí, que eu soy moito de, do libro en papel, ¿no? Es decir, de, de sou... Vale. Eh, pero eh, cuando viaxas moito, eles moito, pues normalmente no eu non, no soy millonario e eh, non podes chevar ni por millonario ni por comodidade tres maletas de libros. Entonces eh, yo acabé ah. eh, chevando o, o libro electrónico, o sea, lo que se di o, o el aparato lector para, para o libro electrónico, eh, esto para mí é o maior exemplo do tema de que ti dis de la luz. Eh, non, evidentemente, eu por desgracia, leo demasiado no móvil pero no ten nada que ver, es decir, digo, evidentemente, si pueden, pero eh, eh, un, un, bon eh, un bon reproductor o, para de, para leer o libros electrónicos no, no ten prácticamente luz, es decir, está feito de un nunca sé porque a mí todavía sigo sorprendiéndome cuando un avión boa, es decir, de, <laughs> ainda que haya mucha explicación científica, no, es decir que me refiero que que son esta, que, son que yo siempre a gente que di, no, es que claro, el libro de verdad, digo, totalmente de acuerdo, decir, o no, decir, pero bueno, es decir que yo también soy moito de papel, ¿no? Pero pero que si realmente quieres darle una oportunidad al libro electrónico, eh, de verdad eh, que por, por 50, 60 euros mm, hay, hay, o sea, 70, es decir, hay, hay vos lectores de, libros electrónicos que no tienen nada que ver, porque además, no, o sea, Fine, que, que a la saúde visual, ao teu ollo, eh, non sea non, non, non sea tan per perjudicial, ¿no? Decir, de este tipo de cousas, ¿no? Decir, porque eu penso claro. Perdoa, perdoa, que yo sempre me lío moito, no. No, no, no, dime, dime, dime, no, eso es, ratifico que, que estoy a razón. <laughs> no, que, que te estoy te escoito, no, decir porque porque antes xusto se celebraba este, no, día de, de do, do medio ambiente, que hubo este este moitas eh, concellos, este momento do do apagón, é decir de pero non, é dicir que eu levo moito tempo, eu eso viví casi 4 anos eh, en Venecia e aí el tema do agua e eh, de auga é un tema moi, bueno, moi primordial en xeral, non só o auga que, que invade a illa, sino tamén o agua de, de beber o agua dos peixes. Uh -huh. Eh, eh, bueno, eh, ellos xa moitos anos en moitos sitios, sitios, no te eh, agora eso, no, que se di que, que o próximo oro é el auga, no? É dicir, de, claro. pues un, un pouco seamos conscientes, ¿no? Eh, recuperemos aquellas cosas que, que, que todo, o sea, las cosas eh, de balde no quiere decir que no sean gratis, me refiero, ¿no? Que muchas veces estamos en un sitio que por, bueno, pues deja la luz encendida o bueno, ¿qué más da si Pues pienso penso no tema de agua, ¿no? Simplemente de, pues mira, yo no puedo tener una cisterna de estas hipermodernas, tal, cal pero simplemente a cualquier tipo de, de, cisterna, no sé si se dice en galego cisterna, pero... <laughs> Eh, eh, bueno, quedó cadea ahí de por, por cómo era antes, unieron <laughs> a cadea, pero sí. Vale, es decir, que, pero que ti le pones una, una botella de agua de plástico chea dentro, eso ya está aforrando, es decir, eso no es un gasto, digo porque aprendamos destas cousas entre todas, eh? eu creo que hai moitos aprendizaxes sí, sí. en todos os campos, no? te escoito a ti eh, eh, es esas cousas no? de, de eh, observar e escoitar, por favor, observar e escoitar, eu creo que é moi importante en todos os campos no? non sei... Mira, está moi ben, está moi ben traído da botella porque así, mira, creo que queda un, un remate bonito pola miña parte, eh, se me queres preguntar algo máis, pregúntame, pero para esta parte queda un remate bonito un xeito de nós participar en reducir a contaminación luminosa es eh, tan sincero como cuando estamos una casa la luz encendida porque estamos viendo tele, lendo o que vais a las persianas. Toda mm. esa luz que te la casa no sai para afuera. Sincerísimo. pues eso no, no había... Beb, Beb, muchas gracias, Beb, por, por eso, que estas cosas de... Pues sí que nos podemos, digo, quedar con, con, con ese con ese remate. Eh, sí que te quería... Mira, hay una última pregunta, porque yo que soy muy, muy... De verdad, eh, soy un enamorado da da, da, Costa da Morte, ¿no? Y hace unos años, eh, bueno, hace dos, tres años que yo, hubo ahí una polémica, ¿no? En la zona de, de, ahora no, no lembro, pero porque sí que había un cambio de iluminación de, un concello que, puso... Eh, es decir, pero te escoito a ti a falar de, que sí que está próximo o es posible ese, esa esa consideración de Starlight, ¿no? De la Costa de la muerte, porque falamos, y yo no tengo mal entendido, de, de, la zona de la península con, mayor calidad de océano en el sentido de mi, menor contaminación eh, lumínica. ¿Eso es así o no? Pues ahí no se puedo confirmar, porque <laughs> <laughs> es moito confirmar, habría que ver los datos. A ver, para confirmar eso, eh, claro, deberíamos, es muy decir, deberíamos de tener un sistema que nos permita comparar todo bien... Mm. ...entonces claro, eh, ...o si utilizamos esos SQMs e que hablamos antes, tenían que, que estar calibrados entre sí, ...tenemos eh, temos de medir ...de satélites, hay varios varios eh, varios procesos que miden de satélites, pero bueno, ...hay que ver si la calibración é en todos los sitios igual, en principio debería ser así, pero bueno, ese tipo de afirmaciones tan rotundas, sí que mm. esperaría con un poquito con pinta... sobre todo porque al final las medidas ...también van a depender de de varias cousas, vale? Igual un sitio será moi oscuro en mañá susto dá un pelín menos polo que sexa, eu que sei, sí, sí. porque a atmosfera está máis sucia ou algo, non? Eh, o revés, eh, cuidado, que eso pasou outro día. Eh, outro día, unha medida que tomei eu, eh, ali na Costa da Morte dicían que non podía ser porque daba máis oscuro que en Canarias, que no Roque dos Muchachos. Mm. Bueno, non olvidemos que o brillo ten ceo natural nun sitio moi, moi limpio, no que había láctea estea no, encima, en riba de nós, no CENIC, que se chama, o punto que está susto en riba de nós, mm. nos imos medir ese brillo. Entón, ese brillo vai ser maior que noutro sitio sen contaminación luminosa que teña unha capa de nubes fina. Sí. Se tivas un sitio sen contaminación luminosa cunha capa de, de nubes fina, vai ser máis oscuro que noutro sitio sen contaminación luminosa coa Vía Láctea. Pero un vai estar iluminado de xeito natural e outro a iluminación natural vai a ter tapada coas nubes entón hai que canalizamos os datos, sobre todo cando, cando os dentro de Terra, cando se toman en do espacio, non, pero da Terra, pois hai que ter un disquinho de cuidado coas interpretacións. Isto é un exercicio moi chulo. Eu animo a todos os que queirades a falar con nós, en calle do CEO, levar ese QMs para casa, eh, treballar ali con eles, que a xente final acaba collendo moito gusto, e incluso metese no código que eu comparto e todo, e acabamos aquí facendo un montón de, de ciencia entre dúas, tres persoas chulas, aprendemos estas cursillas aprendemos cómo influyen las nubes, eh, todo todo en las medidas, Es muy chulo, una una forma de, aprender cosas eh, interesantes. en a comparativa hay que tener cuidado con, con estas cursillas, la interpretación de las medidas. Mm. Eh, en Seral, sí, a ver, obviamente a Costa da Morte está bastante oscura. Ahora, falamos las partes mm, sin cascos urbanos, ¿vale? Que, mm. eh, bueno, hay zonas mejores y peores, pero, bueno, Seral, como en todas partes, están contaminadas. pero nas partes onde non habita ninguén ou a poboación está máis dispersa, pois aí sí que a verdade que, que se manteñen que se manteñen bosteos. Aí sí que temos o problema na Costa da Morte, aí sí que é certo que sí que hai bastantes nubes e, e a observación astronómica é un chisquiño máis problemática nese sentido porque porque atopar unha noite inteira eh, despesada pois é máis complicada. Pero bueno, pero o ceo está aí, hai que coidalo, hai que mantelo, e eh, temos que recuperar aquel no que no que perdimos a eh, o brillo natural. No, eu te o comentaba porque eso, aí creo que foi do, do, es que creo que no, pero que por 2019 la, la zona de Corme eh, uh -huh. hubo aí como un movimento porque había eso a, a intención de, de facer unha iluminación eh, pues eso, ¿no? que, que atentaba, ¿no? Es decir, eh, con, contra lo que era o tema de, de, de que os veci la veciñanza decía eso, ¿no? Es decir, eu, eh, que los paseaban eh, eh, o que as luces que pretendían poner pues pues podía atacar esto, ¿no? De, hablábamos de farolas de, de más de 5 metros sí. de altura, ¿no? Es decir, cosas que además se los decían lo que dirís, ¿no? Que, que no era necesario y yo sé que en ese momento, por eso te preguntaba, ¿no? Es decir, de, sí. desde o la xente de, de A Coruña, de agrupación astronómica, pues a, algunos de ellos de, destacaban como, non sei, non sei, como creo que era no lembro ahora, algo Vara, es decir, no que no lembro ahora o, Salvador Vara. Ah, vale, pues eso, eh, lembraban eso, ¿no? Que si no era de As, pero que si era una de las zonas eh, con menor contaminación luminosa Puede ser. ¿eh? No, si lo hizo él, entonces... pero te <laughs> estoy hablando de que esto fue una cosa porque hubo estas cosas, ¿no? De que aquellas vilas donde vives o has vivido o tienes gente, pues acaban haciendo un poco... tú, a claro. túa parte, ¿no? Aínda que eu sí que vou a facer aí aproveitando, eu soi de Manises, es decir, digo de Valencia, pero de pero ti falabas de, bueno, eu creo que en Montseny por moitas cousas ese un lugar eh, moi desconocido que pero moi <laughs> moi maravilloso, é dicir, pero vou a tirar un pouco para para a claro, casa, claro. Pa, para casa, ¿no? Decidí Y recomiendo, siempre digo, siempre que falgo las recomendaciones sobre todo de este tipo de, turismo, de estas cosas, ¿no? Es decir, la, la zona evidentemente que ti comentas de, de Gudar Jabalambre, una zona brutal, de verdad, que para para gente que no que no ya conozca es sobre todo destacar que, está muy muy preto decir no a toda la zona de, de, cuando falamos de, de, aras de aras de Olmo de verdad que una zona eh, además eh, digo, no, yo no tengo ninguna eh, nada de, dinero ni ninguna cosa eh, metida allí, de, pero además un, un de, de verdad de, de de municipio, es decir, la, toda la, zona esa, ¿no? De tanto de pues Jabalambre al puente, pero sobre todo eh, aunque me peguen en Titaguas ou en outro sitio, decir, pero en, en Aras de Olmo hai unha aposta, de decir, de, de, de hai moito tempo, ¿no? de, de decir, desde a xente que goberna, desde a propia veciñanza, non só no tema de, de, de, de, de lo que se refiere a este turismo Starlight, sino que eles tamén pues, llevan tempo intentando fomentar unha... Eh, o sea, una, ahora no va a salir una comunidade enerxética, es decir, propia, es decir, cousas, ¿no? Que ti te das conta, eh, eh, a verdade que eh, eu que lembro de moi pequeno ir por esa zona con os meu, a pau e a miña nai, eh, a zona de verdade eh, que de por sí é unha zona moi moi bonita, por, por, como solemos decir, pero que ha mellorado, é verdade que, que este, este, esta inversión, máis alá de que é un sitio onde tamén la Universidade eh, de Valencia pues fai, fai como eh, quedadas con la xente para ir a observar, es decir, pero que é unha zona que, que de verdade eh, que, que, que queda, queda muy preto de la carretera de Madrid, es decir, de, pero es como estar en otro mundo, es decir, de, eh, ya te digo, decir, también la Costa de la Morte, también todos esos sitios que el eh, el de que te has nombrado, de que eu tive a sorte por casualidad de que eu teño estas cosas, que no soy de no utilizar GPS y un día no me preguntes por qué, pero acabé allí, arriba en el observatorio, decir, eh, a, la, sí, por eso digo que no, no me preguntes por qué, decir, <laughs> iba para otra cosa, pero acabé allí, y eh, quedé fascinado, eran las 7 de la tarde, quedé fascinado, ¿no? De, pues mira, acabas de levantar un poquito de morriña porque no me haches por allí un montón de sitios de Valencia sí. que coñezo xente, porque te trabajaba allí en Jabalambre, pois pues, moita xente viña dende, dende esas zonas. Sí, sí. Eh, eh, si é unha zona chula, además, é iso, se, se todo o que Albarracín, Teruel, Albarracín, Jabalambre, sí. Gudar, con toda esa zona de norte de Valencia, Aras de los Olmos e demais, e a verdade que un sitio, aquí cambiamos de tema drásticamente, sí, sí, sí. é un sitio para, para que me guste o turismo de natureza, con mm. coche, iso sí, moitos kilómetros de sí, coche, sí, sí. pero unha auténtica barbaridade, a min me moitísimo, foi un sitio que en traballando, pero que gocei moito de coñecer xente e de, de ver. máis por ali, incluso, bueno, hai moito movimento nesa zona contra a contaminación luminosa, mm. hai moita xente, moitos nomes coñecidos por aí, e hai un que tamén aproveitamos, a que non vamos a, a Susana Malona antes, pois a Joan Magullón, que anda por aí tamén, que é un forestal de, de Valencia, mm. que foi o primeiro, así como foi o mundo da astronomía os primeiros en dicirnos que a contaminación luminosa eh, ia facer estragos e acertaron, eh, o primeiro en dicir que os muiños eólicos ian contaminar lumínicamente e había que paralo foi Joan Magullón, que ten unha loita dende hai moitos anos, é a primeira vez que escoitei falar disto, pois igual xa foi 2013 ou así, que xa levaba anos falando disto, é, é un home excepcional, excepcional, un tipo que podías estar escoitando horas e horas falando, porque fala moi ben, uf, é unha pasada, unha pasada. Se vas un día por ali e <laughs> coincides con él, a verdade é que é que é unha maravilla escoitalo. Eh, o, apuntamos, sí, sí, sí, no, además... Joan, Joan Magullón, sí, sí. vale que tenemos, mira, Valencia está Joan Magullón, está a Chimo, no me acuerdo ahora cómo se apelida. Chimo, Chimo, no me acuerdo el apelido. Pero este chico es un, es un investigador la Universidad de Valencia mm. e ten tamén eh, eh unha información, unha forma de transmitir como influye toda a luz nos insectos maravillosa. Él ten... Eh, bueno. Falamos tamén incluso da poboación de morcegos da Albufera, eso. Ah, vale, eh, que no sabía, claro, que Valencia eh, <laughs> eh, pues, también tiene... Sí, sí, sí, sí, Albufera, sí, bueno, otro tema. Él comenta como actuación de morcegos, Albufera, el famoso estudios por allí, bueno, está en una zona también que, sufre bastante el tema de la contaminación de las ciudades. Brutal. <laughs> bueno, Valencia fue Valencia fue considerada capital da contaminación non europea. Sí, sí, sí. E todo hai que dicilo, non hai, eu procuro ser neutral políticamente cando fago divulgación, porque o que toca, en que teñan minhas opinións, pero hai que dicilo. O cambio de goberno na cidade de Valencia tamén provocou un cambio de iluminación bestial, eh? Mm. O sea, unha pasada. É unha cidade que se nota moito eh, como evolucionou de contaminar a contaminar menos. Sí que se nota. Sí que se nota, sí, sí, yo tampoco, es decir, de, de, eso no, y, vuelvo a lo mismo, es decir, cuando decimos algo bobo no quiere decir que de no se pueda hacer críticas de otras cosas, ¿no? Que parece que... No, digo porque en general eso también es algo que, que igual ti, sí que notas, ¿no? Es decir, como, como mestre o contacto de esa, esa famosa bip, yo no creo ni a veces ni nombrarla, ¿no? Porque creo que eso, ya nombrarla, decir, de estas cosas de, de que todo es o estás o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Pois non, eu penso que no, penso que, que hai moita diversidade, moitos matices, moitos cores, moitas cores, ¿no? Decir de además recomendo, mira, mira, ahora que falabas ti de, de, de Albufera, de pero a xente que que cuando visitéis cualquier lugar, es decir, a Albufera, a Costa da Morte, lo que falábamos de Jabalambre, de Udas, de Albaracín, do mm, falabas antes ti también que para mí es una zona brutal do da zona do, delta de, e, de, del Ebre, es decir, si podedes, si tenéis tiempo, si, si facéis esa cousa de, de turismo con tranquilidad, falar con la gente de allí. con las personas sí. de, de, de, campo, de la pesca, de con los pastores, con las mujeres que, que estaban en, eh, en, los fregaderos, o sea, en los en las lavadoiros, es decir, de, porque sí. esa xente, es decir, en la que máis la que máis de verdade, eh, escoitándola, eh, eh, buah, aprendemos por lo menos eu en la miña experiencia es brutal eh, eh, no estoy quitando ni a, ni a ti ni a ningún científica ni científico Dios, me libre decido <laughs> de pero de verdad es eh, que si porque a veces tampoco es, es ¿no? decir, vamos muy rápido pero que si hay la oportunidad digo porque y esto tampoco es decir que cualquier tiempo pasado fue mejor ni no, sino decir que que hay muchas cosas de las que aprender, de las que de las que escoitar, así como también digo et, que mestre, decir, que pienso que, a mi esperanza, de verdade, isto a una cosa muy personal, es porque pienso, a pesar de los datos que quieran decir, las cosas que quieran decirles, eh, tenemos una generación de gente muy nova, muy grande, muy preparada para muchas cosas, y e, e que de verdad, para mí, a pesar de todo e a pesar de incluso de, las que nos, nos gobernan, eh, esperanza, de verdad, que no es sin sinxelo decir, pero pero, eh, pero sí que moi esperanzado. Eu penso igual. <laughs> niño e ademais temos que ter claro que as cousas hai moitas cousas reversibles mm. e aí é onde hai que traballar. en dar llevar las cosas para que sean reversibles. Sí, sí, sí. Pues lo, dicho, que, que micros quedan abiertos, es decir, te deseamos en esa parte de, porque claro, falamos muchas veces de, temas concilia, de conciliación, eh, pues que, que puedas seguir disfrutando dos ceos, que puedas seguir <laughs> disfrutando de, de familia como pai, como pareja, que teñas morta sorte a ti y a toda la gente que está en ese mundo agora de, de las oposiciones. Eh, nada, que, que si ti queres engadir calquer cousa, nos encantado de que o fagas, Víctor. Nada, aquí estou para vos e para quen queira. Eh, nós facemos máis actividades, divulgamos o mellor que podemos, transmitir, intentamos transmitir coñecemento eh, sabemos que é un tema complexo que leva moito tempo, entón, uh -huh. quen teña interese nunha parte concreta que avise, eh, volvemos falar, sen problema, quen queira facer un repaso igual, pois facémolo, pero sobre todo a mí lo que me gusta que me gusta sempre é sacar a conclusión de que reflexionemos sobre como estamos vivindo, o que vivimos e mm. sobre todo pensemos fríamente na nosa experiencia para concluir as cousas por nós mesmos. Ás veces non hai que ir ao estudo ao estudo profundo que fixe un científico, mm. porque eso é necesario para unha cousa, pero para nós decidir como queremos vivir e como queremos facer as cousas ben, ás veces simplemente observar es ser crítico que observamos. Entonces ahí sabemos o que está bien iluminado, o que está mal, ese podemos o no podemos, ese debemos o no debemos tener un CEO abierto para todos. Pues con esas palabras, calidadoceo.wordpress.com, calidadoceo en Facebook o en Twitter, es decir, nos quedamos de verdad que, muy agradecidas. Eh, hoy es, falamos contigo, al principio hemos comenzado muy bueno, muy digamos, un poco místicos o tranquilos a, a, pues eso, ¿no? A Carlos Núñez, a, a Kepa Junjera y a, este tema, ¿no? De Irmandades de das Estrelas, pero es lunes, eh, todos en algún momento hemos tenido eh, alguna cosa de, de, mandarlo todo, como se dice aquí en Galicia, a Ocarayo, es decir, eh, vamos a aproveitar para sacar una parte de Víctor que también eh, nos ha confesado él mismo, es decir, de que os gustan os mojinos escocidos y nos vamos con un... poner, <laughs> poner. de volumen, subí de volumen que mola mucho. Exacto, exacto, pues pues no, no la vamos ni a presentar, que la siente la escoite, y eh, que seguro que para Ben, eh, eh, hoy que es lunes, pues eso, que si alguno se presenta, pues mándalo a, al carallo, a la cona, eh eh, es ser felices, que es importante. Muchísimas gracias, Víctor, de verdad. Eh. Gracias a ti. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Que se vayan su consulta. No que le digo al tío que le debo, me dice 200 euros. Le digo, cuando vuelvo otra vez? Me dice, cuando tenga otro 200 euros. ¡Tequilla! ¿Quién no ha querido mandar alguna vez todo a carayo? ¿Quién no ha querido mandarlo y decir abondo hasta la cona ya? Pues eso nos cantaban los mojinos escocíos aquí en los sapoconchos de Radio Calimera y e ahora, después de, la entrevista con Víctor Tilbe, vamos a rematar el programa de hoy, falando de astrónomas, falando de mulleres na ciencia. Queremos presentar una exposición que se llama A de Astrónomas, una exposición que recorre o Estado español, también la Galicia, una exposición que tiene dos partes, una parte que podéis seguir online y disfrutar en astronomas.org, eh, otra parte que podéis ver, pues estuvo en Opazo de Fonseca, ainda eh, podéis disfrutar, gustar, una gozarla de una parte de, un, de esta exposición eh, en la Facultad de Optometría en la Universidad de Santiago de Compostela. Pues eh, una exposición que, bueno, un poco quiere poner de manifiesto tantas figuras de mujeres astrónomas eh, esquecidas eh, que hicieron y facen trabajos tan importantes en el mundo de astronomía, la ciencia, de astrofísica. Para ello vamos a escoitar, bueno, escoitar un poco lo que es la exposición de, a voz de a comisaria, la, también científica e investigadora Josefina Efelín, que a madrileña que lleva moito tempo na Galicia, e es profesora de, de matemáticas no, no departamento da Facultade da Universidade de Santiago de, de Compostela. Eh, bueno, pues eso, ela explica un pouco que esta exposición, el porqué. qué. Además, eh, escoitaremos quen fou, quen fou a primeira astrónoma galega, Antonia Ferrín Moreiras, que la misma, vamos a decirlo así, ella misma se va a presentar. También después queremos rematar escoitando a historia de Cristina Kolsch, la astronauta que rompió, que rompió el récord femenino de permanencia en el espacio y que además también hay un tiempo ya fou a primera que junto a otra compañera astronauta dieron el primer 50 años después, el primer paseo de mujeres no espacio, un paseo de solo mujeres, porque bueno, las mujeres también quieren ser astrónomas. las mujeres también quieren ser científicas. Mostremos, amosemos os referentes, animémoslas a ser lo que quieran ser que ninguén les diga que no pueden ser o que quieran ser porque son mujeres. No tenemos que permitirlo más. Cada una ten derecho a desenvolver o seu futuro, o seu presente como queira. E si quieren ser astrónomas, como si quieren ser fontaneras o mecánicas o lo que quieran ser o si quieren ser químicas, no sé, cualquiera cosa, también, si quieren ser, evidentemente, enfermeras, eh, oficios que, normalmente se, se relacionan con las mujeres. Todo lo que quieran o pueden. E vamos a estar ahí, a dando o respaldo, porque elas tenen moito que decir e nós estamos aquí aprendendo dende a escoita. E por iso agora nos quedamos aprendendo de astrónomas. Graciñas pola escoita. Astrónomas pretenden que visibilicemos a todas esas mulleres que ao longo da historia estudiaron la astronomía, aportaron mucho a astronomía, pero que son desconocidas, que ninguén conoce ni os seus nomes, nin seus rostros, ni o que aportar o mundo de astronomía, a ciencia. En el ámbito de la astronomía, en España, solamente hay un 15% de, de catedráticas de universidad. Y de los 10 observatorios astronómicos que hay en España, no hay ninguna directora de observatorio. Por el momento. La Sociedad Española de Astronomía, que tiene 50 años, el año pasado fue la primera vez que eligió una mujer como presidenta. Y así estamos mi nombre es Josefina Lin, soy mm, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer y como comisaria de la exposición CONA de Astrónomas. Esta exposición tiene por objetivo el poder mostrar y enseñar astronomía al público en general desde una nueva perspectiva cómo son las aportaciones científicas de las astrónomas. También queremos establecer modelos de referencia femeninos para las generaciones futuras que quieran eh, estudiar astronomía y sobre todo también dar una nueva, mm, hacer un, un elemento de reflexión al público en general para eliminar ese sesgo que hay del papel de la persona que se dedica a la astronomía como un, hombre caucásico, blanco, que está en su despacho haciendo astronomía o bien bajo una cúpula, cuando existen pues muchísimas mujeres que se dedican a esta ciencia. La muestra cuenta con más de 146 astrónomas que han contribuido de forma fundamental al estudio de la astronomía. Por ejemplo, tenemos desde Hipatia de Alejandría, a la que se le atribuyen mejoras en, instrumental, en instrumentos como son los planisferios o como es la esfera milar. También, mm, avanzando ya en el tiempo, tenemos eh, grandes descubridoras de cometas, entre las que se encuentran pues Carolina Herschel eh, o Caroline Shoemaker. También tenemos eh, pues la presencia de Vera Rubin, que podemos considerarla como la madre del de descubrimiento mm, de la materia oscura. Con astrónomas estamos rachando con un mundo nos que las mujeres nos hurtaron a historia. A historia está incompleta. exoplanetas en otros lados. Astrónomas que vemos más allá, vivimos por. escura, mistério, nem essa. Antonia Ferrín Moreira. Fui la tercera de cuatro hijas. Aunque no teníamos solvencia económica, mi padre quería que sus cuatro hijas tuviéramos estudios universitarios. Así fue como nos cambiamos de hogar. A los nueve años comencé el bachillerato y a los 17 estudié química, ya que en aquel entonces era una carrera muy ofertada. Fui licenciada en química y maestra nacional. Di clases en la escuela para niñas Nuestra Señora de los Remedios en 1936 estalló la guerra civil en mi país y como no pensaba igual a los políticos del momento, me abrieron un expediente de depuración, pero con todos los obstáculos logré dar clases nuevamente. Tiempo después y gracias a un gran amigo conocí mi nueva pasión, la astronomía. Las noches de observación supusieron horas de intenso frío, porque no podía vestir pantalones en un tiempo en el que esta prenda no se toleraba en las mujeres. Pero pagué ese precio por defender mis teorías, que escribí sobre ocultaciones estelares por la luna, estrellas dobles y medidas astrométricas. Mira hacia arriba, pequeña niña. Hay un universo enorme que tiene muchos misterios ocultos. ¿No te gustaría conocerlo? Somos Blanca González, Iria González y Laura Fernández. A nosotras nos gustaría ser astrónomas. Astrónomas. Astrónomas. Un astrónomo es un científico que se encarga de estudiar el universo y los astros, y queremos ser astrónomos para poder llegar a descubrir si hay vida fuera de nuestro planeta Tierra. Términos como Big Bang, telescopio Hubble, agujeros negros o agujeros de gusano, etc. Son términos habituales en los medios de comunicación hoy en día. Así, se sabe que el universo está constituido por miles de millones de galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, y solo en la Vía Láctea hay al menos 100.000 millones de planetas. Se Han enviado sondas espaciales para su estudio. En la actualidad hay cinco sondas en ruta hacia las afueras de nuestro sistema solar. La más alejada es la Voyager 1, enviada en 1977. Y esto es lo que queremos descubrir siendo astrónomas. La astronauta estadounidense Christina Koch volvió a la Tierra el 6 de febrero tras haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su travesía de 328 días se convirtió en un récord femenino de permanencia en el espacio. Después de un vuelo de tres horas y media y su aterrizaje en las estepas de Kazajistán en Asia Central, asegura que adaptarse de nuevo al planeta ha sido bastante fácil. Noto poco, descubrir músculos que no había sentido en mucho tiempo y cosas así. Y realmente no he tenido dolor en los pies, pero me di cuenta durante un día que tuve, me dolía el cuello y me sentí como un niño de dos semanas que en realidad estaba trabajando duro para sostener mi propia cabeza. Pero no, he sido muy afortunada. Ha sido una transición bastante fácil y tengo equipos que se aseguran de que eso suceda. Esta ingeniera estadounidense de 41 años ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Mayer, una bióloga marina. Abrí y no lo sabrías. Allí estaba la Tierra y se veía exactamente como podrías ver en las fotos. La esperaba mucho más brillante, mucho más real. Y literalmente exclamé, solo dije, oh Dios mío, y por supuesto eso no es lo correcto para decir en una nave espacial cuando, ya sabes, podrías darte cuenta de que algo no va bien. Así que lo siguiente que salió de mi boca a Nick Alexei fue, todo bien, es solo la Tierra. Pero fue fenomenal. Fue ese momento en el que me di cuenta de que esto era real y que había dejado nuestro planeta. Uh, el récord anterior de permanencia en el espacio estaba en manos de Peggy Waitson una veterana del espacio estadounidense con tres misiones espaciales que pasó solo un día menos en órbita y a quien Koch sigue considerando su heroína. Ahora el mensaje se transmite a las nuevas generaciones de mujeres. Les diría, vivan de acuerdo a sus pasiones y dejen que las guíen y luego reflexionen y vean dónde pueden contribuir más. La primera mujer en volar al espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, su vuelo en 1963 sigue siendo la única misión espacial realizada por una mujer en solitario, queremos exponer. Hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver. Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal. Las mismas horas y tareas lo hacemos igual. Solo pedimos algo que consideramos normal. Acabar de una vez con esta brecha salarial. Mirando al cielo para romper el techo de cristal. No hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. ¿Ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo? Creemos que debemos poner a esta lacra freno. Hablamos de igualdad, es un estado de derecho. La gente teme el cambio y aún nos queda un buen trecho. Es hora de convertir plantas para somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia, nos hicieron invisibles, borraron de la memoria, condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado, nos robaron los inventos como para no estar quemados. Catherine Johnson, Heidi Lamar, figuras ocultas que debemos destacar. Son más de un par, las que no hay que olvidar. Si no es por Clara Campamoro y no podemos votar. Para Lovely, la primera en programar, tuvo que firmar con siglas su obra al terminar. Este es tan solo otro ejemplo más de la historia de tres que lo pasaron muy mal. En muchos campos las mujeres luchaban el doble, en arte, ciencia o letras se las comía el hombre. Escribimos hoy un día un guión sin finismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Abrimos nuevo hilo cuando hablamos de respeto. En la publicidad a veces nos tratan de objetos. Mujer sexualizada, bellezas irreales, son muchas frustraciones, el primero de los males. El segundo son las interpretaciones que nos dejan como carne de cañón para los hombres. No quiero tus piropos, no, los necesito. Me pongo lo que quiero y con quien quiero me lo quito. Anuncios que reparten roles, nada nuevo. Muñecas cocinitas para niñas, obsoleto. Hombre o mujer, no importa lo que seas. Al finales es solo un cuento lo de eres y princesas. En fiestas de colegio, escuchando requetón, con letras que dejan a la mujer como un mojón. Luego nos preguntamos si falla la educación y por qué cuesta tanto cambiar esta situación. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. ni más ni menos. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos, nha! Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>